mga solid HDV positive. Ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating Gabi ng laging playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming. Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Napagalitan na naman si Almira dahil sa suot niyang halos magpaluwa na sa kanyang kaluluwa. Sermon na naman ang inabot niya sa ina. Ano ba naman yan Almira? Lalabas ka ng bahay tas ganyan kaiksi ang suot mo? Magdamit ka nga ng maayos. Nalukot na naman ang mukha ni Almira. Hindi na niya sinagot ang ina dahil paulit-ulit na lang nila itong pinagtatalunan kahit noon pa man. Padabog na lang siyang lumabas ng bahay at nagpunta sa computer shop para maglaro ng Dota. Oo, iyon ang pinakabisyo niya. Isa siya sa mga babaeng nahuhumaling sa larong ito na kadalasan ay sa mga kalalakihan lang makikita. Mahinhin at tila hindi makabasag pinggan si Almira sa loob ng kanilang bahay. Pero kapag siya'y nasa labas ay nagbabago ang lahat sa kanya. Parang nagiging ibang tao siya. Hindi lang sa kilos kundi maging sa pananamit. Kaya nga panay ang sermon sa kanya ng mga magulang na huwag gayahin ang pormahan ng mga babaeng pokpok sa kanilang lugar dahil hindi ito magandang imahe para sa mga kababaihan. Isa pa ay hindi rin daw bagay sa pangalan niya ang magdamit ng ganoon dahil ang pangalang Almira ay napakadisenteng pangalan para sa kanyang ina. Kaya nga ito ang piniling pangalan para sa kanya dahil gusto ng mga ito na maging disente siya. Iyon nga lang, hindi mo talaga matuturuan ang isang bata kapag ito'y lumaki na. Ang pangarap na imahe sa kanya ng mga magulang ay naging kabaligtaran. Naging pilya, maharot at malikot si Almira. Pagkatapos maglaro sa computer shop ng mahigit tatlong oras ay gumala muna siya sa kalsada para magpahangin. Gawain niyang maglakad-lakad tuwing hapon kapag palubog na ang araw. Sa kanyang paglalakad, isang puting van ang humarang sa harapan niya. Bumukas ang pinto nito at lumabas doon ang apat na lalaki. May nakasulat pang askato sa damit ng mga ito. Pinagtulungan siyang ipasok sa loob at wala siyang nagawa biguring makapanlaban dahil agad tinakpan ng panyo na may pampatulog ang kanyang bibig. Nang maisakay sa loob ay itinabi siya sa gitna ng mga lalaki at lumisan na ang van sa lugar na iyon. Wala nang nakakaalam kung nasaan napunta si Almira. Nagising na lang siya sa isang madilim na silid at nakahiga sa isang kama. Agad siyang bumangon at nagsisisigaw sa paligid. Ilang sandali pa ay pumasok doon ang isang lalaking nakaitim Malaki ang katawan at nagbabaga ang mga mata. Ang damit nito ay may tatak din na salitang askato. Sino ka? Pakiusap. Ayoko pang mamatay. Pakawalan nyo na lang po ako. Wala akong pagsusumbungan na kahit sino. Eh, sige na, pangako. Pagmamakaawa ni Almira sa mga ito. Lumapit sa kanya ang lalaki at hinaplos-saplos ang kanyang braso sabay sabing, Hindi ka mamamatay. Lalo kung pagbibigyan mo ako. Bigla siya nitong hinipo sa maselang bahagi ng katawan at saka inilapit ang mga labi nito sa leeg niya. Gumapang ang dila ng lalaki sa kanyang leeg patungo sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay unti-unting nagtagpo ang kanilang mga labi at nagliyab ang bawat sandali. Tila bigla namang nawala ang nararamdamang takot ni Almira sa lalaki. Halatang gusto rin niya ang ginagawa nito sa kanya. Pinagbigyan niya itong hipuan at galawin siya sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Hinayaan din niyang magtagpo ang kanilang mga labi hanggang sa pareho na silang mapahiga sa kama. Hindi nagtagal unti-unting gumapang ang mga kamay ni Almira sa katawan ng lalaki at yumakap dito. Napansin iyon ng lalaki at huminto ito sa paghalik sa kanya. Punong-puno ng pagtataka ang mukha nito kung kaya't napatanong na lang si Almira ng, Oh, bakit ka huminto? Doon ay muling umiti ang lalaki. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng babaeng ito. Mukhang nakajackpot yata siya ng dinukot na babae. Ipinagpatuloy nilang muli ang maiinit na sandali. Nagustuhan ni Almira ang paghipo at paghalik sa kanya ng lalaki. Umungol pa nga siya at parang lalo itong ginanahan. Hindi nagtagal ay sabay pa silang naghubad ng damit at saka pumatong sa isa't isa. Umuga na nga ang kama sa kanilang ginagawa. Nilakasan pa ni Almira ang pag-ungol Lalo namang naging agresibo ang lalaki sa paggapang sa katawan niya at lalong nagliyab ang bawat sandali nila hanggang sa magdulot ito ng pagsabog ng katas na kumalat sa dibdib ni Almira. Hinawakan pa iyon ng babae at ipinahid pa sa dila niya. Tuwang-tuwa naman ang lalaki sa ginawa niya. Nang matapos ay muling nagbihis ang dalawa at nagpunas naman ng tuwalya sa dibdib si Almira. Almira Magkatabi silang nakaupo sa kama at nagtitinginan pa. Alam mo, nagulat ako sa iyo. Sabi ng lalaki sa kanya. <sighs> Bakit naman? Ilyang sagot naman ni Almira. Sa lahat ng babaeng dinukot namin, ikaw lang yung gumawa nito. Kaya hindi ako makapaniwala sa iyo. <sighs> eh di napakaswerte mo pala dahil nakidnap mo ako. <laughs> Swerte talaga tong araw na to. Parang ayoko na nga tong magtapos eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ito yung huling beses nating dalawa. Mauulit pa ito. Pero sa isang kondisyon. A- ah, ano naman yun? Sana pakawalan mo ako at hayaang makauwi sa amin. May pamilya rin ako naghihintay sa akin dun no. Bibisita pa naman ako ulit rito. O kung gusto nyo, isunduin nyo na lang ako doon sa lugar kung saan nyo ako dinukot. Pangako ko yan. <laughs> Paano naman ako makakasiguradong gagawin mo yan? E pag pinakawalan na kita, e pwede kang magsumbong kung tutuusin at ipapahamak mo pa kami. <laughs> Bakit ko naman kayo ipapahamak? At bakit ko naman ipapahamak ang lalaki nagpaligaya sa akin ngayon? Kapag nilaglag ko kayo, ako na yung magiging pinakamalas na tao dahil pinahamak ko ang lalaking nagpainit sa aking mundo. Natawa ang lalaki. Agad siyang nabihag ng malulupit nitong mga banat kung kaya't. Magaling kang babae ka. <laughs> Yan ang gusto ko. Pero sige, pagbibigyan kita. Pero kapag nilaglag mo kami, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Hindi na kita paliligayahin pa dahil papatayin na kita. Huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan akong tao. Pangako yan. Magpapasalamat ka na lang dahil may nakilala kayong babae na gusto pang bumalik dito pagkatapos yung ginawa niyong pangingidnap no? Oo nauna. sige na. Teka, ano nga palang pangalan mo? Ako si Almira Villafuente. Ikaw ba? Lalaking manyak. Muling natawa ang lalaki at inilapit sa kanya ang mga labi nito. Ronilo. Ronilo ang ngalan ko. Muli itong humalik sa kanya at inihiga siya sa kama. Magkayakap na naman sila habang magkadikit ang ilong. Nice to meet you, Ronilo. Siguro naman pwede na ako umuwi, no? Makapag-usap na tayo. Kabalikan niyo na lang ako next time. Or pwede mo rin akong i-text. Ah, sure. Ano bang number mo? Nagkasundo ang dalawa at nagpalitan ng numero. Nga pala, pwede ko pang malaman kung anong klaseng sindikato kayo? Ano ba talaga yung ginagawa nyo sa grupo nyo? Malalaman mo yan sa susunod na balik mo rito. Ipapakilala ko sa iyo ang aking grupo. Pagkatapos ng kanilang usapan ay pinahatid na ni Ronilo sa kaniyang tauhan ng babae sa lugar kung saan nila ito dinukot. Maayos na nagpaalam sa kanila ang babae at umuwi na ng mag-isa. Habang pabalik sa kanilang bahay na pinagtataguan ay napilitang magtanong ang isang tauhan. Boss, kakilala mo ba yung babaeng yun? Buti nagkasundo kayo. Nakapagtataka nga eh. Pero hindi ko na iniisip yun. Ang mahalaga, nakatagpo ako ng babaeng akala ko isa pangarap ko lang makikita. Hindi ko akalaing magkakatotoo pala yung iniisip ng malikot kong imahinasyon minsan. <laughs> Napatitig si Ronilo sa bilog na buwan at pagkatapos ay nagpakawala ng makahulugang ngiti. Nagbalik nga ng sumunod na araw si Almira sa hideout ni Naronilo. Muli siyang sinundo ng grupo nito sa dating lugar. Mas iniksian pa niya ang suot na damit para lalong mahumaling ang lalaki. Nang magkita sila ay inilibot naman siya ni Ronilo sa buong bahagi ng gusali na nagsisilbi nilang bahay at headquarters. Maghanda ka sa mga ipapakita ko sa iyo. Dito magkakaalaman kung nanaisin mo pa ba rito o hindi na. Bakit? Ano ba kasi yun? Ano ba talaga kasing ginagawa ng grupo nyo? Sige na ipakita mo na binuksan ni Ronilo ang isang bodega. Laking gulat ni Almira nang tumambad sa kanya ang mga bangkay at tinadtad na katawan ng tao. Ilan sa mga ito ay nakasabit pa at tumutulo ang dugo sa sahig. mga, mga killer kayo? Bulalas ni Almira. Hindi lang kami basta killer. Killer. Mga aswang kaming lahat dito. Nanlaki ang mga mata ng babae sa narinig. aswang? Tama ang narinig mo. Pero hindi kami katulad ng ibang aswang na gumagala sa mga bubong para maghanap ng biktima. Kami ay may pagkakatulad din sa mga sindikatong nangunguha ng tao Dinadala namin silang lahat dito para sabay-sabay nakainin. Pero syempre, kapag may nadukot din kaming magagandang babae na kagaya mo, pinagsasamantalahan muna namin bago kainin. Iyan yung dahilan kaya askato ang pangalan ng grupo namin. Pinagsamang aswang at sindikato. Grabe! Napaka... Napakadelikado niyo pala! Grabe! Lalo ako nagkaroon ng dahilan para igalang at irespeto ang grupo mo. Nangunot ang noo ng lalaki. seryoso ka ba dyan, Almira? Oo naman. O, wala akong pakialam kahit mga aswang pa kayo. Ang mahalaga, marunong ka magpaligaya ng babae gaya ng ginawa mo sa akin. Matagal ko ng pangarap na makatagpo ng lalaki magpapainit sa mundo ko. At ikaw lang. Ikaw lang ang nakagawa nun kaya bilang kabayaran. Igagalang at irerespeto kita. Pati ang buong grupo mo. Iyon ay kung papayag ka rin galangin ako at hindi idadamay sa mga nakakadiring bangkay na ito. Natawa ang lalaki at umakbay ng malumanay sa balikat niya. <laughs> Huwag kang mag-alala Almira. Almira. Kahit masamang tao ako, marunong pa rin akong gumanti ng kabutihan sa mga gumagalang sa akin. Kaya umasa kang kahit masama akong tao ay irerespeto rin kita. Ganyan. Ganyan na gusto ko sa isang lalaki. May pagkamanyak pero may respeto pa rin. Masamang tao pero banal pa rin. <laughs> pero teka lang. Ikong aswang kayo. Iibig sabihin ba nito'y nagbabago rin kayo ng anyo tuwing gabi? Tama ka. Lumalabas ang aming tunay na anyo kapag nagsasalo-salo na kaming kumain dito. Bakit? Gusto mo bang makita ang totoo kong anyo? hindi ko alam eh. hindi ako sure. Baka naman kapag nag-transform ka na eh, magbabago na rin yung takbo ng isip mo. Sigurado ko bang maaalala mo pa rin ako noon? O baka mamaya, isaktan mo na lang ako, tas kakainin. Hindi naman. Anyo lang naman ang nagbabago sa amin. Hindi kasama ron yung aming puso at isip. Kaya alam ko pa rin kung sino ang papatayin at kakainin kapag inilabas ko na ang tunay kong pagkatao. Pero siguro, wag na lang. Wag na lang. Hindi naman yung pagkatao mo ang habol ko eh. Kundi yung makamundong alam mo na tsaka yung pagmamahal. Ang tanong eh kung kaya mo bang ibigay sa akin yun. Muling natawa si Ronilo. <laughs> Pagmamahal? Tama ba ang narinig ko? Uh, gusto mong mahalin kita? Oo. Eh, eh, kung okay lang naman sa iyo. Eh, sa paraang yun eh, mas mapapatunayan kung mapagkakatiwalaan talaga ako. Tsaka, hindi ko kayo ipapahamak, lalo yung mga kasama mo sa grupo mo. Kapag kasi ganun, alam mo yung kahit ano ka pa, matatanggap kita. Basta sinasabi ko sa iyo ha, huwag mo lang ako idadamay sa mga yan yung mga taong pinatay ninyo tsaka kinakain ninyo. <sighs> Madali lang naman akong kausap, Almira. Katunayan nga'y nahuhulog na rin ang loob ko sa'yo. Nauna ka lang umamin ng iyong pag-ibig. Muli silang nagtungo sa kwarto at inulit ang nangyari sa kanilang dalawa noong una silang nagkita. Sinabayan pa nila iyon ng kwentuhan habang magkapatong sa kama. Alam mo, malayong malayo ako sa personalidad ko sa parents ko. Mabait sila tapos makajos. Aktibo rin sila sa paglilingkod sa simbahan. Pero ako, ewan ko ba kung bakit lumaki akong ganito? Kaya nga lagi akong pinagagalitan ng nanay ko dahil hindi ako lumaki sa paraang gusto niya. Pero masisisi ko ba ang sarili ko kung ganito ang pagkatao ko? Yung ganitong pagkatao ako sumasaya? Sumasaya? banayad na hinaplos ni Ronilo ang makinis na balat ng babae. Siguro nakatadhana talaga tayo magtagpo kaya lumaki kang ganyan. Dahil kung nagkataon na naging kagaya ka ng mga magulang mo, malamang napatay ka na namin noong una pa lang. Pero dahil may itinatago ka ring sungay kagaya ko, ligtas ka sa panganib na daladala namin. Kaya nga eh, Sigurado tayo ang tinadhana. Biruin mo, akala ko talaga noong una mamamatay na ako sa mga kamay nyo. Pero nang makita kita at sinimulan mo nang gawin yon sa akin, doon biglang nagbago yung pakiramdam ko sa'yo. Ang kanilang pag-uusap ay nauwi muli sa isang matinding bakbakan. Mas tinindihan pa nila ang bawat galaw, haplos at gapang sa isa't isa. Hindi na maawat ang pagliyab ng kanilang pakiramdam na muling nagdulot ng pagsabog sa katauhan ng lalaki. Sa pagkakataong iyon ay sumabog naman sa mukha ni Almira ang puwersa ng pagmamahalang iyon. Sarap na sarap naman doon ang babae. Kung kaya't sinalupa niyang lalo ang tumulong puting likido. Nang matapos ay nagbalik naman sa trabaho si Naronilo. Doon ay nasaksihan ni Almira kung paano naging mabalasik at malaking bulas na hayop ang mga ito at pagkatapos ay nagpiestang kainin ang mga bangkay sa bodega. Para sila mga aso na triple ang laki ng katawan, mapupula ang mga mata at matatalim ang mga pangil. Ang iba naman sa kanila ay tila nag-anyong gorilya na doble rin ang laki at isinaksak sa malaking bibig ang putol-putol na katawang nakalambitin sa taas. Ibig bumaligtad ng sikmura ni Almira ng mga sandaling iyon. Hindi rin niya maiwasang mangilabot pero sa tuwing naaalala niya ang nangyari sa kanila ni Ronilo ay nawawalang bigla ang takot niya. Pagkatapos magsalo-salo ng mga ito ay nagpaalam na siya kay Ronilo at sinabing papalik na lang ulit sa mga susunod na araw. Hinatid siya ng mga tauhan nito sa dating lugar at doon ay naglakad na siya pauwi. Hindi nga nagtagal ay naging opisyal na ang relasyon nilang dalawa. Inilihim lang ni Almira sa mga magulang ang pakikipagrelasyon niya sa isang askatong gaya ni Ronilo. Napadalas ang pagpunta niya sa mga ito para paligayahin ang lalaki at painitin ang mundo nito. Paminsan nga'y nagdadala rin siya ng ligaw na hayo para gawing alay sa mga ito at kung saan saan siya nanguhuli ng mga ligaw na aso maging ang mga pusa para ipakain kay Ronilo tuwing nagpapalit ito ng anyo. Hanggang isang araw, bigla na lang nagsuka si Almira at nakaramdam na kakaibang sintomas sa katawan. Nag-alala rito ang mga magulang niya kaya dinala siya sa ospital para malaman ang kanyang kalagayan. Ngunit nang ilabas ng doktor ang resulta ay nagulat silang lahat nang sabihin itong buntis si Almira at ipinakita pa ang test na isinagawa rito. Pagka-uwi sa bahay ay matinding sermon ang inabot niya sa mga magulang. Hindi lang sermon dahil may kasama pang palo, sampal at sabunot. Magsalita ka Almira! Sino ang ama ng batang dinadala mo? Bakit ayaw mo magsalita? Hayop kong babae ka! Malaking kahihiyan ang ginawa mong ito! Ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak natin sa simbahan? sa kamalaking kahihiyan! Nyeta ka! Bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina ay parang kutsilyong bumabaon sa kanyang dibdib. Puro hagulgul na lang ang nagawa ni Almira. Wala nang salita ang nais lumabas sa bibig niya dahil sa kahihiyang sinapit. Sa sobrang galit nga ng ama niya ay hinila pa siya nito papalabas ng bahay. Hindi ko gusto makita ang mukha mo kaya umalis ka rito! Huwag na huwag kang babalik hanggat hindi mo kasama ang lalaking gumawa niyan sa'yo. Wala nang nagawa pa si Almira kundi lumabas at magpakalayo-layo. Tinawagan niya si Ronilo at muling nagpasundo. Pagkarating niya roon ay ibinuhos na niya sa balikat ng lalaki ang rumaragasang mga luha habang nakayakap dito. Doon niya sinabi ang tungkol sa kanyang pagbubuntis at labis itong hindi matanggap ng mga magulang niya. Pero pinakalma lamang siya ni Ronilo at dinala sa kwarto nila. Tinanong pa nga nito kung ano ang balak nitong gawin. <sighs> Ayaw nila akong pamalikin sa bahay hanggat hindi ka raw kasama. Pero ayaw kong makita ka rin nila. Siguradong hindi ka rin nila matatanggap lalo na kapag nalaman nila ang tungkol sa grupo mo. Nagpa siya na lamang si Almira noon na nanirahan sa lalaki. Kahit hindi siya isang aswang ay napilitan na rin siyang tumulong sa mga ito sa pagkatay ng mga bangkay sa umaga para mapagsaluhan ng buong grupo tuwing sasapit ang gabi. Siya naman ay hanggang nood lang sa kada magpapalit ng anyo ang mga ito at kapag kumakain na ng sariwang bangkay. Hanggang isang araw, nagkagulo ang grupo sa loob Nag-alsabalutan sila at nagkandara pa sa paglikas. Pinasok na pala ng otoridad ang gusali na pinamumugaran nila. Hindi lang mga pulis kundi mga alagad din ng simbahan. Batid na rin ng mga ito ang tungkol sa tunay nilang pagkatao. Katunayan ay matagal nang wanted sa iba't ibang lugar ang grupong askato. Nagkaroon ng malakas at malaking puwersa ang mga otoridad para madaig sila kaya naglakas loob ang mga ito na sumugod. Walang nagawa ang buong askato kundi ang lumikas at tumakas. Wala na silang laban lalo na't may makasama ring alagad ng simbahan ng mga ito at may mga daladalang armas na pangontra sa kanila. Tarantang tanong tuloy ni Almira habang sinusundan ng lalaki. <laughs> Ano? Ano nangyayari? Tumakas ka na Almira. Lumayo ka na rito para hindi ka madamay. Sindak na sagot ni Ronilo lalo na't kitang-kita niya kung paano paslangin ng mga otoridad at alagad ng simbahan ng kanyang mga tauhan. Pero hindi kita pwedeng iwan. Kasama ako sa iyo. Hindi na kailangan. Ayokong madamay ka sa gulo naming ito. Mabuti pang umalis ka na lang at kalimutan mo na ako. Hindi na kita mapoprotektahan pa. Lalo't inuubos nila ang grupo ko. Wala akong pakialam kahit mamatay pa ako basta kasama kita Ronilo. Ronilo. Itinaboy na ako ng mga magulang ko at wala na rin ako ibang taong malalapitan kundi ikaw lang. Ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa dulo ng buhay ko kaya sana naman wag mo akong itaboy na parang hayop. Pagkatapos noon ay hindi na napigilan ni Almira ang pagpatak ng kanyang luha. Natauhan din si Ronilo sa mga nasabi kung kaya't hinawakan niya ang kamay ng babae. <sighs> Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Nabigla lang ako. Tara na. Tumakas na tayo. Sabay silang tumakbo pababa ng hagdan. Hindi na nila namalaya ng isang grupo ng pulis na nakabantay sa kanila sa taas. Nagpaputok ng barilang isa at tumama ito sa ulo ni Ronilo. Napasigaw doon si Almira. Agad bumagsak ang katawan ng lalaki at nagpagulong-gulong sa hagdan hanggang sa bumulagta sa sahig. Wala na itong buhay ng hawakan niya. Sa ulo tumama ang bala. Agad itong ikinamatay ni Ronilo. Ni hindi na ito nagkaroon pa ng pagkakataong makapagsalita para makausap siya sa pinakahuling pagkakataon. Labis ang pagluluksa ni Almira dahil doon. Nang marinig ang papalapit ng mga pulis ay napatakbo na lang siya at nagtago sa bahagi ng gusali na hindi makikita ng mga ito. Nagtagumpay ang otoridad sa naging misyon nila na buwagin ang grupo ng askato nalagas din nila ang lahat ng miyembro nito pati na ang leader na si Ronilo Porcio. Halos ilang dekada ring nagdulot ng lagimang grupong ito sa iba't ibang panig ng bansa at ngayon tiyak na nagwakas na ang kanilang kasamaan. Nilisan na ng mga pulis at alagad ng simbahan ng lugar na iyon. Pagkatapos pagbabarili ng mga miyembro ay binuhusan din ito ng binditadong tubig upang tuluyang malusaw ang kanilang katawan at hindi na mabubuhay pa. Nang kumalat na ang katahimikan sa buong paligid ay doon palang lumabas sa pinagtataguan si Almira at binalikan ang bangkay ng kasintahan. Subalit laking panlulumo niya nang makitang abo na lamang ito. Bumigay ang mga tuhod ni Almira at napaluhod na lamang sa abo ng lalaki. Pumatak pa rito ang luha niya at labis-labis ang paghagulgol nito. Pinulot pa nito ang abo ng lalaki at kinain. Kinain Naaalala niya ang naikwento noon ni Ronilo na pwede rin daw maging aswang ang isang tao kapag nakakain ito ng abo na galing mismo sa namatay na aswang. Ilang taon ang lumipas. Muling nabuo ang grupong Askato. Subalit sa pagkakataong iyon ay puro babae na ang miyembro at si Almira mismo ang panibagong leader nito. Muli niyang binuhay ang grupong iniwan ng namayapang nobyo para ipagpatuloy ang malagim na misyon ng mga ito. Kaharap ni Almira sa mahabang lamesa ang mga bagong recruit na tauhan habang pinagsasaluhan nila ang bangkay ng isang pulis na kanilang binihag. Huwag kayong mainip dahil nag-iipon lang tayo ng lakas. Nalalapit na. Nalalapit na ang ating pananakop sa lupain ng mga tao. Nalalapit na mo niya ang wika at kasunod nito ang malalakas na halakhak pati ng buo nitong grupo. Mga solid HTV positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating gabi ng laging playlist, Draven Black Exclusives, now streaming. Pabala may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Mario Tumagim ang pinakamadilim na lugar sa balat ng lupa. Ito ang baryong halos hindi nasisikatan ng araw. Ang liwanag dito ay natatakpan ng matataas at malalaking puno at isa itong napakalaking gubat na tinayuan lang ng mga bahay na yari sa kawayan at pinagtagpi-tagping yero. Ang tanging bahagi ng lugar na nasisikatan ng araw ay ang maliit na ilog sa bandang dulo ngunit walang sino man ang nagpupunta rito. Delikado raw ang ilog na iyon dahil pinamumugaran daw ito ng mga maligno. Sa dami ng lugar na pwedeng lipatan, dito na isipang tumira ni Helgon. Kailangan niya kasi ng lugar na mapagtataguan. Yung isang lugar na hindi kayang puntahan ng mga tao kahit pa ng gobyerno. At ito ang lugar na nakita niya. Noon pa man ay marami na siyang naririnig sa lugar na ito pinamumugaran daw ito ng mga aswang. Ni hindi na nga raw ito sakop ng gobyerno dahil ang mga nakatira dito ay mga hindi pangkaraniwang nilalang. Dito din daw madalas magtago ang mga kriminal na hanggang sa ngayon ay hinahanap pa rin ng mga otoridad. Nangupahan doon ng bahay si Helgon. Pang isang tao nga lang ang nakuha niya dahil ito ang pinakamurang pasok sa natitirang pera niya. Sa unang araw pa lang ni Helgon sa baryo tumagim ay may napansin na siyang kakaiba. Tahimik ang mga tao roon. Nanilisik din ang mga mata ng mga ito kapag tumitig sa kanya at para bang hindi masaya ang mga taong ito nang nakikita ang kanyang presensya. Hindi tuloy niya maiwasang kilabutan sa ikinikilos ng mga ito pero wala na siyang ibang mapagtataguan kundi iyon lamang. Sinikap niyang huwag na lang lumabas lagi ng bahay para hindi na makasalamuha ang mga taong hindi na yata sanay makakita ng dayo. Isang gabi nga, ginising siya ng malalakas na alulong ng mga aso sa paligid. Sa sobrang lakas ng alulong ay hindi na nito pinabalik ang kanyang antok. Nakatunganga na lamang siya sa bintana habang nakasandal sa higaan. Hindi nga siya kukuyugi ng taong bayan at mga otoridad sa kasalanang nagawa noon pero papatayin naman yata siya sa takot ng lugar na kung saan siya naroroon ngayon. Pero mabuti na ang ganito. Kailangan niyang labanan ng takot. Mas matindi pa rin ang galit sa kanya ng mga taong naperwisyo niya noon sa dating lugar na kanyang tinitirhan. Lalong hindi rin niya nanaising mahuli ng mga pulis. Kaya at least dito sa lugar na ito, payapa ang kanyang mundo. Malaya siyang makakalabas ng bahay at kahit medyo nakakatakot ang mga kapitbahay niya ay pwede naman niya itong pagtsagaan. Isang araw ay lumabas muli si Helgon para bumili ng mga pagkaing lulutuin sa tanghalian. Nagtaka siya dahil ang daming tao sa paligid. Lahat sila ay abala sa mga dekorasyong itinatayo sa harap ng kanilang mga bahay. Napilitan tuloy siyang magtanong sa isa. Ah, para saan po itong ginagawa niyo? Lumingon sa kanya ang ale at sumagot ng, Para ito sa nalalapit na fiesta ng tumagim. Lahat kami rito ay nagtatayo ng ganitong monumento para salubungin kami ng biyayang ibibigay ng aming bathala. Sino pong bathala? Si Bathalang Nomad. Hindi na nagtanong si Helgon Sapat na ang mga narinig niya para mapagtantong iba rin ang paniniwala at relihiyon ng mga tao rito. Higit na naiiba. Ayaw na rin niyang marinig ang kabuuan dahil baka magdulot lang ito ng higit na hilakbot sa kanya. Lalo tuloy siyang nangilabot sa baryong ito. Halos lahat kasi ng mga tao roon ay isinasagawa ang ganoong tradisyon at wala pa siyang nakita na katulad niya ay dayo lang din para magtago. Nasaan na kaya ang mga ito? Naglaro tuloy sa isipan niya kung hindi kaya kinain na ng mga taong nakatira dito ang mga dayong katulad niya. Pinigilan niya ang paglipad ng malikot niyang isip. Nagtungo na lamang siya sa palengke para mamili ng mga kakailanganin sa bahay. Nang sumunod na gabi ay tila nilayasan muli si Helgo ng kanyang antok. Hindi na naman siya makatulog sa sobrang katahimikan ng gabi. Nakabibingi ang katahimikan. Pati mga kuliglig at panggabing hayop ay tila naglaho. Ni hindi siya makadungaw sa bintana dahil sa takot na baka may nilalang na bumulaga roon at bumasag sa katahimikan. Napaisip si Helgo ng mga sandaling iyon. Batid niya sa sarili na isang napakalaking kasalanan ang nagawa niya noon sa dating lugar pero bakit nakakaramdam pa rin siya ng takot ngayon? Hindi ba dapat siya ang katakutan dahil sa kanyang kasalanan. Kung hindi naman siya hahabulin ng ganoon ng mga pulis at taong bayan, kung hindi ang matindi niyang kasalanan. Wala siyang pinagkaiba sa ibang mga masasamang loob na dumayo rin sa baryong ito para magtago. Ano nga ba ang dahilan ng takot na namumuo sa kanyang dibdib? Dahil ba ito sa kakaibang kilos at tradisyon ng mga taong naninirahan dito? Dito? o dahil ba sa mga nilalang na pinaniniwala ang namumugad sa baryong ito. Hindi niya alam ang nararamdaman ng gabing iyon. Nagsisisi ba siya sa kasalanang nagawa? Inaatake ba siya ng konsensya? O patunay ito na ang mga katulad niya'y tinatablan din ng takot? Lalo lang siyang hindi makakatulog kapag hinahayaan ng mga ito na maghari sa kanyang isip. Muli na lamang siyang humiga at pinilit na matulog. Kinabukasan, nakita niya ang ilang mga tao na nagkukumpulan sa hindi kalayuan. Agad siyang nagtungo roon para tignan ang kaganapan. Isang bangkay ang bumungad sa kanya. Bangkay ito ng isang dayong katulad niya. Wakwak ang tiyan nito at halatang nilapa ang buong katawan. Agad ding nagsialisa ng mga tao roon. Para bang sanay na sanay na silang makakita roon. Sabi pa nga ng isa, Sadyang makukulit at hindi daw marunong makinig sa babala ang mga dayo rito kaya ganito ang sinasapit nila. Ibig sabihin ay hindi lang ito ang dayong namatay sa ganoong paraan. Marami na ang mga dayong tulad niya na pinaslang din ng ganito. Ang naiwang mga tao roon ay pinagtulungan na lang buhati ng bangkay at inihagis sa ilog na nasa bandang dulo ng baryo. Kaya raw walang lumalapit doon ni isa sa kanila ay dahil marumi na ang ilog. Naging tambakan na daw kasi ito ng mga bangkay at maging patay na hayop sa kanilang lugar. Ang ilog na yun ay nagmistulang sementeryo na ng baryo tumagim. Ngayon ay malinaw na kay Helgon kung bakit walang taong nagdadaan doon at kung bakit tila kakaiba rin ang kulay ng ilog. Dahil pala ito sa mga bangkay na doon na lamang itinatapon at inililibing. Hindi niya alam kung maaawa ba siya sa mga ito. Isa pa naman siya sa mga taong takot sa tubig at hindi marunong lumangoy. Habang naglalakad pa uwi ay hinarang siya ng ilan sa mga tiga roon. Tulad ng dati ay matalim uli ang titig ng mga ito sa kanya. O ikaw, Tayo, anong ginagawa mo rito? Bakit dito mo pa naisipang manirahan sa amin? Pilit maging mahinahon ni Helgon sa maangas na tanong ng lalaki. Ay, gusto ko lang naman ang katahimikan kaya ito yung napili kong lugar. Pero delikado ang mga taong kagaya mo rito. Maraming mababangis na nila lang dito na nakahandang lumapas sa iyo sa oras na maligaw ka. Malay mo, nasa paligid mo na sila. O baka nasa harap mo na. pananakot sa kanya ng lalaking yun. Napabuntong hininga si Helgon. <sighs> Alam ko na yung tungkol doon. Nag-iingat naman ako eh. Tsaka wag nga kayo mag-aalala. Kaya kong sarili ko. <laughs> Matapang ka. Sagot ng lalaki sa kanya. Tingnan lang natin ang tapang mo sa mga susunod na araw. Baka ikaw na ang susunod na ilibing doon sa ilog. Pagkasabi ay agad din siyang tinalikuran ng grupo at naglakad papalayo sa kanya ang mga ito. Napatiimbagang si Helgon. Hindi niya napigilan na mag-init ang kanyang ulo. Tila tinatakot o pinariringgan siya ng lalaking yun. Pero sa isang banda, hindi dapat siya matakot sa ganun-ganun lang. Wala siyang dapat katakutan sa mga ito at sila nga dapat ang matakot sa kanya sa kung anuman ang pwede niyang gawin. Nagbalik siya sa bahay ng hapon na iyon. Hinintay niya ang gabi. Pagsapit nga ng bilog na buwan ay itinuloy na niya ang balak. Hindi siya papayag na apak-apakan lang ng ganoon ang pagkatao niya. Ngayon lang niya napagtanto na hindi siya dapat matakot sa lugar na iyon dahil siya mismo ang lilikha ng dilubyo roon. Sa likod ng kanyang bahay ay hinubad niya ang suot na damit at saka tumitig sa bilog na buwan. Naramdaman na niya ang pag-akyat ng kakaibang init sa kanyang katawan at hindi nagtagal, unti-unti nagbago ang kanyang anyo. Siya ay naging isang ganap na aswang. Aswang. Malaki ang pulas ng katawan, matatalim ang pangil, matutulis ang kuko at makakapal ang balahibo. Gagawin din niya sa baryong ito ang ginawa niya sa dating lugar na tinakasan kung saan pumatay siya nang hindi mabilang na daan-daang katao gabi-gabi. Kaya mainit ang dugo sa kanya ng taong bayan at ng pulis dahil nais siyang kuyugin ng mga ito at pagbayarin sa kasalanang ginawa niya. Wala siyang laban sa mga ito dahil marami din silang pangontra na pwede niyang ikamatay. Pero sa baryong ito, iba ang paniniwala at relihiyon ng mga tao. Wala rin siya nakikitang armas na pwedeng magamit ng mga ito para labanan siya. Kaya ito ang tamang pagkakataon para pumatay siyang muli. Umakyat siya sa mga bubong at sinipsip ang dugo ng mga taong mahihimbing ang tulog doon gamit ang mahaba niyang dila. Dila. Sa oras na maubusan sila ng dugo at mawalan ng hininga ay doon niya papasukin ang bahay para lapain ang katawan ng mga ito. Hindi niya mabilang kung ilang bahay ba ang inakyat at pinasok niya ng gabing iyon. Ang alam lang niya ay busog na busog siya pagsapit ng madaling araw. Pagdating nga ng umaga, gulat na gulat ang mga tigaroon ng mabalitaan ng mga kapitbahay nilang tila nilapan ng kung sinong mabangis na nilalang. Nagtaka silang lahat Nakakapasok na rin ba sa mga bahay ang mababangis na hayop sa gubat? Ang mga hayop na kinatatakutan nila katulad ng lobo, tigre, leon at maging malalaking sawa. Ito ang mga hayop na pumapatay rin sa mga dayong naliligaw o nagkakamali lamang ng daang tinahak kaya nagambala ang mga ito. Natawa na lamang si Helgon nang malaman na isa lang palang pangkaraniwang hayop ang kinatatakutan ng mga ito. Akala ba naman niya ay mga kapwa aswang din niyang sumusugod at namumugad doon ang kinatatakutan ng mga mamamayan doon. Doon din niya natuklasan. Hindi totoo ang kwentong pinamumugaran daw ng mga aswang o maligno ang baryo tumagim. Sadyang kakaiba lang ang kultura at paniniwala ng mga tao roon kaya nagiging iba rin ang kilos at pakikitungo nila sa mga dayo. Ngunit dahil napadpad doon si Helgon, ang natitirang aswang sa kanilang angkan. Mukhang magkakatotoo na ang maling paniniwalang ibinabato sa baryo tumagim. Siya mismo ang nagdala ng lagim doon. Dahil sa pangalawang gabi ay muli siyang nag-anyong aswang ngunit hindi para pumatay kundi para gawin ding aswang ang mga natitirang tao doon. Dahil walang kalaban-laban ang mga ito sa mababangis na nilalang ay hindi siya nahirapang isagawa ang kanyang plano. Ipinasok niya sa kanilang bibig ang kanyang dila hanggang sa dumaloy rin sa katawan ng mga ito ang isang likidong malapot-lapot na magpapabago sa kanilang pagkatao. Nang gabing iyon ay tuluyang nagbago ang baryo tumagim. Tuluyan nang naging aswang ang mga natitirang mamamayan nito. Nag-iba na rin ang pinuno na kanilang sinasamba at ito'y walang iba kundi si Helgon. Tuwang-tuwa siya nang makita ang mga bago niyang kauri. Ngayong marami na muli sila. Hindi na siya mahihirapang gumanti sa dating lugar na umubos sa mga katulad niya. Mga Solid HTV Positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating Gabi ng Laging playlist. Draven Black exclusives. Now streaming. Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Labis ang pagluluksa ni Bruhilda habang yakap ang bangkay ng anak. Naging suktulan ang galit niya sa mga aswang na pumaslang sa kaisa-isa niyang dalaga na si Barbara. Pagpatak ng gabi, nagtungo siya sa lugar ng mga aswang. Kitang-kita niya kung paano magbago ng anyo ang mga ito. Naging isang mabangis at malaking bulas na nilalang. Anong ginagawa mo rito, Bruhilda? Gusto mo rin bang matulad sa anak mo? Babala sa kanya ni Apong, ang hari ng mga aswang sa lugar na iyon. Batid kong maliit lamang ang tingin niyo sa amin. Sa isang katulad ko. Akala nyo siguro'y puro sakit lang ang kaya kong ibigay sa mga kinasusuklaman ko? Porket hindi kayo tinatamla ng aking kapangyarihan, minamaliit niyo na ako? Pwes, matitikman niyo ang tunay na kapangyarihan ng isang mangkukulam. Hiniwa ni Bruhilda ng patalim ang kabila niyang palad sa kahinayaang pumatak ang dugo sa lupa. Kasunod nito ang paglikha niya ng sigaw na nagpagising sa mga kulog at kidlat. Sa tindi ng mga kidlat ay napaatras ang grupo ng mga aswang. Hindi nagtagal ay naglakad na palayo ang mangkukulam. Nagkatinginan na lang ang mga aswang at muling nagbalik sa pagiging tao. Tinatakot lang tayo ng matandang yun. Wala pa rin siyang laban sa atin lalo na ngayong mag-isa na lang siya. Ha, ah, magsitulog na kayo. Bukas ay maglalakbay tayo sa kabilang baryo para isagawa ang ating plano. Utos sa kanila ni Apong. Isa-isa na nga silang nagsiuwian muling naghari ang katahimikan sa buong kapaligiran. Payapa na sila sa kanikanilang mga tahanan. Hindi na nila namalayan ang paggalaw ng lupa sa labas. Sunod-sunod ang pag-ahon ng mga bangkay sa hukay at tumingin sila sa iisang direksyon at nagsimulang lumakad ang kanilang mga paa. Biglang nabulabog ang mga tigaroon nang makarinig ng malalakas na kalampag sa kanilang mga pinto. Pati sina Apong at ang pamilya nito ay nagulat sa nakita. Tama ba ang nakikita niya? Mga bangkay na biglang nabuhay ang nasa labas. Sinisira nila ngayon ang kanilang mga pinto at ang mga bintana ng bawat tahanan nila. Nagpupumilit nang pumasok ang mga ito. Anang asawa niyang si Beroka. Beroka Sino sila? Sigurado ako. Kagagawa nito ni Brohilda. Bulalas ni Apong. Ngayon ay nauunawaan na niya kung ano ang tunay na kapangyarihan ng matanda. Pagpapatuloy niya. Umanda sa akin ang matandang yan. Iyon pala yung kapangyarihan sinasabi niya. Ngayon ko lang nalaman na may kakayahan din siyang bumuhay ng mga patay. At ito ang gagamitin niya laban sa atin, ganun ba yun? Sagot ni Biroka. Akala naman niya ay mapapatay tayo ng mga bangkay na binuhay niya. <laughs> Maghanda ka, Biroka. Ibabalik natin sa hukay ang mga bangkay na iyon. Magkasabay na lumabas ang mag-asawa at hinarap ang mga bangkay. Nakita rin nila ang iba pang mga kasamahan na nagpalit ng anyo para lumaban. Nagkaroon ng maliit na digmaan ng gabing iyon sa pagitan ng mga aswang at mga bangkay. Nahirapan sila sa una na patayin ang mga ito dahil paulit-ulit lamang na bumabangon at umaatake ang mga bangkay. Kung hindi pa nila winakwak ang tiyan ng mga ito at pinagpuputol ang kanilang katawan ay hindi nila ito madadaig. Naubos nila ang mga bangkay ng gabing iyon. Ibinaon nila ang mga putol-putol na katawan ng mga ito sa lupa. Sa lupain nilang iyon ay maraming bangkay dahil dito nila inililibing ang mga taong dinadakip nila upang kainin ang lamang loob. Doon nila itinatapon ang natira sa bangkay ng mga ito para hindi na mahanap ng kanika nilang mga pamilya. Alam ni Bruhilda ang tungkol doon pero wala naman siyang pakialam noong una sa mga ito. Sariling buhay niya ang iniintindi niya Nagsimula lang ang alitan sa pagitan nila mula ng ligawan ng isang aswang ang anak niyang dalagang si Barbara. Nang hindi pumayag ang babae, ay pinagtangkan itong gahasain ng lalaking iyon kasama na mga kasamahan nito. Doon nagsimula ang galit ni Bruhilda sa mga aswang. Sinubukan niyang kulamin ang mga ito ngunit hindi sila tinatablan. Hanggang sa muling pagsamantalahan si Barbara ng kanyang manliligaw at iyon ang ikinamatay nito. Matapos nitong gawan ng kalaswaan ay kinain din ang lamang loob nito. Dahil doon, napilitan si Bruhilda na gamitin ang kanyang pinakaitinatagong kapangyarihan para gantihan ang mga aswang. At iyon ang itim na mahikang may kakayahang bumuhay sa mga nilalang na namayapa na. Sa ginawang iyon ni Bruhilda ay unti-unti siyang nauubusan ng lakas upang mabawi ang dating enerhiya ay kailangan niyang magpahinga ng isang linggo para muling magamit ang kanyang kapangyarihan. Nagpalipas nga ng isang linggo si Bruhilda bago muling ginamit ang kapangyarihan niyang yun. Nagtungo naman siya sa isang sementeryo para doon ay buhayin ang mga bangkay. Hiniwa niya ng patalim ang kabilang palad at pagkatapos ay pinatakan ng dugo ang lupang kinatatayuan. Umusal siya ng dasal habang nakatingin sa kalangitan. Tumugon ang langit at nagpakawala ng malalakas na kulog at matatalim na kidlat. Ang ilan sa mga kidlat ay tumama pa sa mismong lupa ng sementeryo. Hindi nagtagal Sunod-sunod ang pagkabungkal ng lupa sa paligid saka umahon isa-isa ang mga bangkay na may nakasusulasok na amoy at nakasisindak na anyo. Inutusan niya ang mga ito na sumugod sa kuta ng mga aswang. Napasunod ni Bruhilda ang lahat ng mga ito para maging alipin niya. Nang makaalis na ang mga bangkay ay muli siyang nanghina at napasandal sa isang nicho. Pinunasan niya ang pawis sa noo at pagkatapos ay huminga ng malalim. Sobra-sobrang enerhiya ang nawala sa kanya. Tiniis niya ang pangihina sa kamuling lumakad para makauwi sa tahanan kailangan niyang magpahinga muli para mabawi ang nawalang lakas. Ito na lang ang magagamit niya para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak na kagagawan ng mga aswang. Naglalakad naman ng mga sandaling iyon si Beroka pauwi sa kanilang tahanan dala ang isang sanggol na nakuha niya mula sa sinapupunan ng isang buntis iyon ang magsisilbi niyang hapunan ng araw na yon. Biglang nakarinig ng mabibilis na yabag ng paa si Beroka. Paglingon niya sa likuran, tumambad sa kanya ang daan-daang bangkay at hinahabol siya ng mga ito. Hindi na ito katulad ng mga bangkay na una nilang naingkwentro. Kumpara sa mga nauna, mas mabilis na ang kilos ng mga ito at di na mas agresibo. Sinubukan niyang tumakbo pa uwi para makahingi ng tulong sa mga kasamahan subalit nahabol siya ng isa at nakagat sa liig. Pilit niyang binitawan ng sanggol sa kanilabanan ang bangkay na ito. Binukot niya ang puso nito at pinagpuputol ang mga kamay gamit ang talas ng kanyang pangil. Nang mapas lang niya ito ay muli siyang kumaripas ng takbo at nagdaan sa isang masikip na shortcut patungo sa kanila upang mahirapan ang mga bangkay na masundan siya. Agad niyang binalaan ang mga kapitbahay at kasamahan nila sa paparating na mga bangkay. Mga panibagong bangkay na mas mapanganib kesa sa nauna. Agad naghanda ang hukbo ng mga aswang para sa ikalawang bakbakan laban sa mga bangkay na muling nabuhay. Wika ni Beroka sa kanyang asawa. Mahal, kayo na muna ang sumugod sa labas. Gagamutin ko lang muna ang sugat ko. Nakagat ako ng isa kanina. Napatiimbagang si Apong dahil sa nadinig. Hindi talaga tayo titigilan ng bromidang yan ah. Isang linggo lang niya tayo pinatahimik. At ngayon, naghahasik na naman siya ng lagim sa ating lugar. Umanda kayo. Uubusin lang natin ang mga bangkay na ito. At pagkatapos siya naman ang susuguri natin. Makapangyarihang utos niya sa mga hukbo. Nagkaisa sila at sama-samang nilabanan ng mga bangkay na sa oras na iyon ay muling nakatapak sa kanilang teritoryo. Manadigmaan ang naging takbo ng kanilang bakbakan. Dumanak ang pulang likido sa kanilang lugar at nagkalat sa buong paligid ang mga lamang loob. Tila isa itong digmaan na walang kapantay. Si Beroka naman ay nasa loob pa rin habang ginagamot ang kanyang sugat. Hindi siya pwedeng sumugod hanggat mahapdi pa ang kanyang sugat dahil magiging sagabal lang ito. Ngunit habang ginagamot naman niya ang sugat sa leeg ay may napansin siya sa katawan. Tila nanunuyot ang kanyang balat. Umiitim ang mga kuko at natatanggal sa anit ang mga buhok. Nang humarap si Beroka sa salamin ay nasindak siya sa sariling anyo. Nagmistulang bangkay ang buo niyang katawan. At dahil sa pagdating ng bilog na buwan ay hindi rin niya napigilan ang paglabas ng pagiging aswang sa kanyang katauhan. Higit pang bumangis ang kaanyuan ni Beroka. Taglay na niya ang katauhan ng isang aswang at isang zombie. Nagpalit siya ng anyo bilang aswang pero agnas ang kanyang katawan. Nabura na rin ang alaala niya at hindi na niya kilala ang hukbo na kanyang pinagmulan. Ang nasa isip na lang niya ngayon ay pumatay ng aswang. Ilang sandali pa makikita na si Beroka sa kalagitnaan ng bakbakan. Gulat na gulat ang hukbo ng mga aswang nang masilayan siya kung paano patayin at putasan ng ulo ng mga kapwa niya aswang. Nagulat naman ang isa sa mga dating kasamahan ni Beroka at sa kanyang labis na pagtataka. Anong nangyayari kay Beroka? Bakit ganyan ang anyo niya? Pati si Apong na nasa kaanyuan ng isang malaking bulas na aso ay nagulat din sa ginagawa ng sariling asawa. Naaalala niya ang sinabi ni Beroka tungkol sa sugat nito sa leeg na galing daw sa kagat ng isa sa mga bangkay na iyon maaaring iyon na mismo ang epekto ng naturang kagat. Umatungal si Apong at lalong naging agresibo sa pakikipagbakbakan. Sinikap niyang pumatay ng mas maraming bangkay sa maliit na sandali para ipaghiganti ang ginawa ng mga ito sa kanyang asawa. Hindi na nila kasapi si Beroka. Kinakalaban na rin sila nito at nasa panig na ito ng mga bangkay na iyon mas lalong naging madugo ang bakpakan. Gamit ang matatalim na pangil at matutulis na kuko ng mga aswang, pinagpuputol nila ang katawan ng mga bangkay hanggang sa bumagsak sila sa lupa at tuon sila pinagtulungang lapain. Ang mga bangkay naman ay ginagamit ang kanilang bibig para kagatin isa-isa ang leeg ng mga aswang. Ang sino mang makagat nila ay nagiging paralisado ang katawan at doon ay binubutas nila ang ulo ng mga aswang para dukutin ang mga utak. Utak ang tanging pagkain ng mga zombie. Nagtagal hanggang madaling araw ang bakbakang iyon at sa huli ay nanaig pa rin ang hukbo ng mga aswang. Bagamat kaunti na lamang ang natira sa kanila ay nagawa pa rin nilang maubos ang mga bangkay at muling ibinaon sa lupa. Muling nagbalik sa anyong tao ang mga natitirang aswang. Apat na lamang sila. Ang tanging natira ay ang hari na si Apong at tatlo sa mga kasamahan niya. Labis na ipinagluksa ni Apong ang sinapit ng asawa niya. Napilitan silang paslangin ito para mapigilan ang babae sa pag-ubos sa kanilang lahi. Ngayon ay yakap-yakap niya ang bangkay ng asawa habang nasa likuran naman niya ang tatlong tauhan. Biglang nagpakawala ng malalakas na kidlat ang kalangitan. Natamaan dito ang tatlong kasamahan niya. Laking gulat ni Apong sa pagbagsak ng mga ito sa lupa. Wala na silang buhay at matindi ang pagkakatama sa kanila ng kidlat. Nakarinig siya ng halakhak mula sa kalayuan. Nang lingunin niya ito bumungad ang mabalasik na anyo ni Bruhilda. Punong-puno ng galit at paghihinagpis. Inakala mo bang panalo ka na? <laughs> Ako mismo ang tatapos ngayon sa buhay mo! Gamit ang pansamantalang lakas na hiniram niya mula sa itim na libro, nagpakawala siya ng mga insekto sa kanyang bibig. Lumipad at dumapo ang mga insektong ito sa buong katawan ni Apong. Nabitiwan niya ang bangkay ni Beroka. Nagwala siya sa lupa at nagpagulong-gulong habang itinataboy ang mga insekto. Sunod-sunod ang halakhak ni Bruhilda habang pinagpipistahan ng mga insektong iyon ang katawan ni Apong. Ilang sandali pa, kabilang na rin si Apong sa mga nasawi niyang hukbo isa na rin siyang bangkay na pinaglalamayan ng mga insekto. Mga Solid HTV Positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating Gabi ng Laging playlist, Draven Black Exclusives, now streaming babala. May ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Ilang mall na ang nalibot ni Selena pero wala pa rin siyang makitang damit para sa event ng kanilang school. Ang rules sa event na iyon ay magsuot daw sila ng kakaibang outfit na magde-describe sa personality nila. Iyon ang nakita niyang pagkakataon para ipakita sa mga ito ang tunay niyang kulay. Balak niyang magsuot ng gothic outfit para maibida sa red carpet ang pagkahilig niya sa kadiliman. Palibhas ay hindi uso sa Pilipinas ang goth community kaya wala ring mga store na nagbebenta rito ng mga gothic clothes. Isa na lang ang nakitang paraan ni Selena. Ano kaya kung sa online na lang tayo tumingin? Maghapon na kasi silang naglilibot sa mga mall pero uuwi lang pala silang walang nabili. Humihingal tuloy na reklamo ng kuya niyang si Andre. Sa susunod ha, huwag mo na akong isasama sa mga shopping-shopping mong yan. Nasasayang yung pagod ko sa wala eh. Sa cellphone ay binuksan ni Selena ang online app na Shopee at doon naghanap ng gothic outfit. Marami siyang nakita ngunit karamihan ay galing pa sa overseas o mainland China. Kung doon siya kukuha, tiyak na matatagalan ang kanyang delivery. Limang araw na lang kasi ang natitira bago sumapit ang big event ng school nila at kailangan na niya ang damit sa lalong madaling panahon nagtyaga siyang maghanap sa iba pang shop hanggang sa matagpuan niya ang isang Shopee seller na tiga rito lang din sa Pilipinas. Ang address na nakalagay roon ay Binondo, Manila. Ang pangalan naman ng shop ay Black Moon 6. Medyo may kamahalan nga lang ang bentahan ng mga gothic outfit doon kumpara sa overseas pero mas mapapabilis naman ang delivery sapagkat malapit lamang din sa kanila ang address ng shop agad siyang nag-place ng order at ginamit ang naipong coins para maka-discount ng kaunti. Kinabukasan din ay nagpunta siya sa pinakamalapit na salon para ipa-hot oil ang kulot niyang buhok. Habang naghihintay sa kanyang order ay uunahin na niyang i-prepare ang kanyang buhok at facial treatment para makadagdag sa kagandahang nais niyang makamit para sa event. Sa katunayan pa nga'y nanibago siya sa kanyang sarili nang makita ang straight niyang buhok na umaabot hanggang bewang. Mas lumitaw roon ang kanyang kagandahan at ngayon pa lang ay nai-imagine na niya kung ano ang magiging itsura niya kapag suot na ang damit at black makeup niya. Pati mga magulang niya ay nagulat sa kanyang pag-uwi. Nanibago na husto ang mga ito. Kung kaya't, bakit ganyan kayo makatitig? <laughs> Para naman kayo nakakita ng artista. <laughs> Walang halong biro pero para mas gumanda ka ngayon. <laughs> Bola ng kapatid niyang si Andre. Totoo anak. Ganyan ba magiging forma mo sa event niyo? Tanong ng kanyang ina. Yes ma'am. Ngayon pa lang pinagawa ko na tong buhok ko para yung damit na lang hihintayin ko. Everything is almost done now. <laughs> Usisa naman ang kanyang ama. E ano ba kasing balak mong isuot? Ba't ayaw niyong sabihin sa akin ng kuya mo? Dad, alam mo na kung ano. Nako, huwag mo sabihin nakaitim ka na naman sa event niyo. Ilang beses ko nang sinabi na huwag kang magsusuot ng itim ha dahil hindi maganda yon sa paningin ko. Black is the color of devil anak. <laughs> Sita ng ama niya. Dad, you're so very wrong. Hindi yan ang kulay ng mga devil. You know what dad? Black is just a color of expression. Loving darkness doesn't make you evil. <laughs> Hayaan mo na nga siya kung ano ang gusto niya. Hindi naman makikita sa kulay ang pag-uugali ng isang tao eh. Nasa sariling kilos at aksyon pa rin niya yun. Pagtatanggol ng kanyang ina. <laughs> Thanks mom. At pagkatapos ay pumasok na agad si Selena para picturean ang bagong buhok niya. Pero bigla niyang naalala, dapat pala ay manatili itong sorpresa. Nais niyang gumawa ng matinding pasabog sa event na iyon kaya hindi na muna siya nagpaskil ng kahit na anong update sa social media accounts niya. Magugulat na lang ang lahat sa bagong Selena na makikita nila. Gabi magkasamang nanonood ng TV ang buong pamilya maliban kay Selena na sa cellphone lamang nakatutok ang atensyon. Nagtungo muli siya sa Shopee para tingnan ang status ng kanyang order. Ngunit nalukot ang mukha niya nang makitang hindi pa na si ship out ng seller ang kanyang order. Nakita niyang dalawang oras ang lumipas mula nang mag-online ito pero hindi man lang pinansin ang item na noong isang araw pa niya in order. Napilitan na siyang mag-chat sa seller para maasikaso agad ang item na in-order niya. Nakiusap siya roon na kung pwede ay iparush na lamang ang shipping dahil kailangan na niya ang damit as soon as possible. Larawan ng pagkadismaya si Selena. Napilitan siyang ibaba ang cellphone at itinuon na lang din ang pansin sa balitang nasa telebisyon. Tulad ng kanyang inaasahan, laman na naman ng balita ang tungkol sa mag-inang binaril ng isang pulis. Sawang-sawa na siya sa balitang iyon. Napapansin niya sa mga balita ngayon ay nakatutok na lang lagi sa krimen. Bakit hindi nila ibalita ang mga proyektong ginagawa ng gobyerno para naman makita ng taong bayan ang mga pagbabago sa kanilang bansa? Kung hindi mga patayan sa kalye ay mga serial killer na gumagala naman sa paligid ang laging laman ng balita. At inuulit-ulit pa nga ito mula gabi hanggang kinaumagahan at parang nire-recycle lamang sa loob ng isang linggo hanggang sa tuluyan sigurong matunaw ang atensyon at maging ang interes ng publiko rito. Tulad ng bagong pasok na balitang iyon, isang hindi kilalang killer daw ang gumagala ngayon sa Caloocan City. Nagulat pa siya dahil malapit lang ang killer na ito sa lugar nila. Ayon dito, Nasa limang pamilya na raw ang natagpo ang tadtad ang mga katawan sa kanikanilang tahanan. Nagsimula ang mga ganoong patayan noong mapadpad sa kanilang lugar ang isang lalaking nakaitim at natatakpan ng maskara ang muka na laging nakikita sa CCTV na gumagala sa daan gamit ang motor lamang nito. Napakamisteryoso raw ng lalaking iyon. Pati mga kilos nito ay kahinahinala rin. Kaya napaisip ang mga otoridad na baka may kinalaman ito sa mga patayang nagaganap sa lungsod ng Caloocan. Ang dami na talagang krimen ngayon. Hindi na maubos-ubos ang patayan sa mundong ito. Wala na bang mas ilalala pa ang bagong taon na ito? Komento ng kanyang ama sa naturang balita. Nang matapos ang mga teleseryeng pinapanood nila sa gabi ay nagsitulog na ang pamilya sa kanilang kwarto. Ang ama at ina nila ay nasa kabilang silid habang sina Selena at Andre naman ay magkasama sa kwarto nilang hinati gamit ang kurtina. Ayaw kasi ni Selena na may katabi sa kama kaya gumawa siya ng harang sa pagitan nila ng kuya niya para magkaroon din siya ng kahit konting privacy. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla silang nakarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. Nagtaka si Selena at napasulyap sa orasan ng cellphone. Lagpas alas 12 na ng hating gabi iyon. Sino naman kaya ang bisitang pupunta sa kanila ng ganoong oras? Narinig niyang lumabas ng kwarto ang mga magulang niya pati si Andre nga ay napabangon din sa higaan at lumabas ng kanilang silid. Sumunod na rin siya doon. Tanong ng ina niya, Sino kaya yung kumakatok? Di bale, o nang bahala, ako na magbubukas. Pagbobolontaryo ng kanyang ama, saka lumapit sa pinto at inikot ang seradura para ito'y mabuksan. Ngunit sa pagbukas na pagbukas pa lamang ng pinto, isang palakol na ang tumama sa leeg nito. Otomatikong bumagsak sa sahig ang napugot nitong ulo at gumulong papapalapit sa pamilya nito. Napasigaw sa sindak si na Selena Agad silang kumaripas ng takbo paakyat sa ikalawang palapag ng bahay nila. Pumasok naman doon ang lalaki na kaitim na may hawak na palakol at sinunda ng tatlo sa itaas. Ang damit nito ay punong-puno ng mga pulsa na lalagyan ng mga patalim at armas. Nanginginig tuloy na tanong ni Selina sa kanyang ina. Ma'am, si sino yun? Hindi ko alam anak. Basta magtago na lang muna tayo. Kailangan natin makaisip ng paraan kung paano tayo makakalabas dito. Makas din sa tinig ng ina ang takot at sindak. Nagtago sila sa bodega na nasa kabilang dulo ng pasilyo. Doon ay higit na madilim at maraming mga gamit sa paligid kaya mahihirapan ang mahiwagang lalaki na hanapin sila. Nakayakap ang ina nila sa kanilang dalawa habang tahimik na nakikiramdam sa paligid. Dinig pa nila ang yabag ng mga paa ng lalaki na kasalukuyan nang naghahanap sa pasilyo. Isa-isa nitong binubuksan ang mga pinto ng bawat silid para sila ay hanapin. Huwag na kayo magtago! Wala rin naman kayong kawala! Lalong nangilabot si Silina nang marinig ang malalim na boses ng lalaki. Daig pa nito ang boses ng demonyo. Makalipas ng mahabang sandali ay bigla na lamang tumahimik ang buong paligid. Hindi na rin nila naririnig ang lalaki. Dito lang kayo ha at lalabas ako. Anang ina nila. Agad naman siyang pinigilan ni Andre. Bakit ka lalabas? Mami, baka mapahamak ka pabulong na sagot nito. Naiwan ko sa kwarto ko yung cellphone. Kailangan natin makahingi ng tulong sa pulis. Hindi tayo pwedeng tumunga nga lang dito magdamag. Kapag wala tayong ginawa, eh baka makatakas lang yung lalaking yun at makapambiktima pa sa ibang lugar. Kailangan natin mabigyan ng hustisya ang ginawa nila sa tatay niyo. Kaya kailangan ko makuha yung cellphone sa kwarto para makahingi tayo ng tulong Pero mas delikado yung gagawin niyo, Mami. Wala nang si Daddy, pati ba naman buhay niyo itataya niyo para lang sa cellphone na yun? Dito na lang tayo. Mas mabuti magsama-sama pa rin tayo. Kahit anong paliwanag ni Andre sa ina ay hindi ito nakinig. Pinanindigan pa rin ito ang desisyong makuha ang cellphone sa kwarto para makahingi ng tulong. Lumabas nga ito ng bodega at lumingalinga sa paligid nakiramdam. Saka ito dahan-dahang lumakad sa pasilyo. Hindi niya nararamdaman ang lalaki roon at mukhang nakaalis na yata ito. Nang makarating siya sa kwarto nila ng asawa ay agad niyang dinampot sa tabi ng una ng cellphone saka tumawag sa emergency number. Subalit bago pa man may sumagot sa kabilang linya ay may palakol nang tumama sa kamay niya. Sindak na sindak siya nang makita ang naputol niyang kamay na nahulog pa sa sahig at hawak pa nito ang cellphone. Gamit din ang palakol ay sinira ng lalaking nakaitim ang cellphone para hindi na ito masagot ng nasa kabilang linya. Nanginginig ang tinig ng ina sa labis na sakit na nararamdaman habang umaapaw ang dugo sa naputol niyang kamay. Bago pa siya makatakbo ay sinakal na siya ng lalaking nakaitim at pagkatapos ay sinuntok sa tiyan. Natumba siya at napahiga pa sa kama. Higit siyang nagimbal sa sumunod na ginawa ng lalaki. Winakwak nito ang tiyan niya gamit ang palakol at mga patalim na dala nito. Saglit na lumabas ng kwarto ang lalaki at pagbalik niya ay may dala na itong termos. Ibinuhos ng lalaki sa wakwak niyang tiyan ang kumukulong tubig at kasing init ng impyerno ang naramdaman ng ina ni na Andre. Halos tumirik ang mga mata niya habang maririnig sa buong pasilyo ang kanyang sigaw. Daig pa niya ang hayop na kinakatay sa tono ng kanyang sigaw. Pareho nang umiiyak ang magkapatid habang magkayakap sa isa't isa. Dinig din nila ang nakaririnding sigaw ng kanilang ina. Tumatangis na wika ni Andre. Pati si inay, mukhang pinapatay na rin ang hayop na lalaking yun. Kuya, anong gagawin natin? Ayoko pang mamatay. Hindi sa ganitong paraan, kuya. Selina, wala na tayong magagawa. Kailangan nating lumaban. Lalo lang tayo mamamatay rito kung magpapadala tayo sa takot. Nasisiraan ka na ba, kuya? Gusto mo bang matulad din tayo kina mami at daddy? Anong laban natin sa killer na yun? Ako ang kuya mo, Selena. Kahit anong mangyari po, protektahan kita kaya magtiwala ka lang sa akin. Tama si inay. Wala nga talaga mangyayari kung mananatili lang tayo rito. Kung nagsawa yung lalaking yun sa kahahanap sa atin, sigurado, baka tuluyan na siyang lumayo at hindi na natin makita. Pero hindi mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang natin kapag ganon. ganon. Kaya habang nandito pa siya, kailangan na natin gumawa ng aksyon. Wala nang nagawa si Selena kundi sumunod na lang sa kanyang kuya. Dahan-dahan silang lumabas ng bodega. Tahimik na muli ang buong paligid. Hindi na nila naririnig ang lalaki. Gayon din ang boses ng kanilang ina. Pinuntahan nila ito sa kwarto at ganun na lamang ang panlulumo nila nang makita ang bangkay ng kanilang ina sa higaan. Wakwak ang tiyan habang umuusok. Habang wala pa ang lalaki ay lumabas na sila ng kwarto para tumakas at humingi ng tulong. Subalit pareho silang natigilan nang masilayan nila sa dulo ng pasilyo. Ang lalaking nakaitim at bitbit pa rin ang palakol nitong naliligo na sa dugo at pumapatak pa sa sahig. Saan kayo pupunta? Tanong ng lalaking iyon sa kanila. Naglakas loob na lumapit si Andre habang hinihila siya pabalik ni Selena. Hoy ikaw! Kung sino ka man, hindi ako natatakot sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi kami magsusumbong at hindi rin kami tatakas. Hinahamon kita ng suntukan. Hinahamon kita ng suntukan na mo. ako? Hinahamon mo ako ngayon at suntukan? Oo. Kung talagang matapang ka, ibaba mo lahat ng hawak mo. Maging patas ka sa labanan. Labanan mo ako sa suntukan. Wala kang gagamitin kahit na ano mula dyan sa dala mong armas. At <laughs> bakit naman ako papatol sa isang ungas na kagaya mo? Kung talagang matapang ka, kung talagang malakas ka, patayin mo ko gamit lang ang kamay mo o kang gagamit na sandata o ano paman. At bakit? Natatakot ka? Hindi mo kaya no? <laughs> Duwag ka lang. Hindi ka marunong pumatay nang walang armas. Kuya, ano ba? Tama na! paawat ni Selena pero ayaw magpaawat ng lalaki. Itinaboy pa siya nito papalayo. Hinubad ng lalaki ang mask sa bibig nito. Nasilayan nila ang mukha nito na may tato sa magkabilang pisngi. Matapang kang bata ka. Sige. Pagbibigyan kita. Nang maglapit na ang dalawa ay nagsimula ang mainit nilang laban. Laban Nakailang suntok na si Andre pero hindi man lang natinag ang lalaki. Ngunit nang ito naman nung gumanti ng suntok ay natumba agad siya sa sahig gamit lamang ang isang kamao. Muling tumayo si Andre at pilit na lumaban subalit kinawawa lamang siya ng lalaking iyon matapos paulanan ng sunod-sunod na suntok sa muka hanggang sa tiyan. Nahilo si Andre at muling bumagsak sa sahig. Doon ay sinakal na siya ng lalaki at tinutukan ng patalim sa liig. Isang kamay na lang ang gamit ko. <laughs> Hindi ka po makapalag? <laughs> Matapang ka lang, pero hindi ka malakas. Ungas. <laughs> Walang ano-ano'y sinaksak si Andre ng lalaki sa braso. Halos bumaliktad ang mga mata niya sa sobrang sakit Sunod na tumama ang patalim sa kabilang braso niya. Sinugat-sugatan pa siya nito sa kanyang braso at dibdib. Duguan na si Andre at halos hindi na makapagsalita matapos gawin iyon ng misteryosong lalaki. Bigla siyang napasulyap sa kapatid niyang kanina pa iyak ng iyak habang nakatitig sa kanya. Sumigaw pa si Andre upang tumaka si Selina. Inudyukan pa niya ito na bilisan ang kanyang kilos. Ngunit Tinanggihan iyon ni Selena at sinabing hindi daw siya iiwan nito. Muli ay inulit ni Andre ang pakiusap sa kanyang kapatid na umalis na at iligtas ang kanyang sarili. Subalit pailing-iling na lamang si Selena. Nang makita ni Selena ang paglingon ng lalaking killer na nagbabaga ang mga mata sa kanya ay lumundag sa kaba ang kanyang dibdib. Wala na siyang nagawa kundi sundin ang ibinubulong ng kanyang puso pati ang kagustuhan ng kanyang nakatatandang kapatid. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya ngunit hindi rin niya pwedeng pabayaan ang kanyang sarili. Habang binubugbog at pinahihirapan ng lalaki ang kanyang kuya, agad siyang kumaripas ng takbo pababa sa kanilang bahay hanggang sa tuluyang makalabas. Si Andre naman ay nagsusuka na ng pulang likido ngunit ayaw pa rin sumuko tuloy-tuloy pa rin siya sa pang-aasar. Sinabi pa nito na kahit anong gawin nito sa kanya ay hindi daw siya masisinlak sa tapang na ipinapakita nito. Muli ay hiniling pa nga ni Andre na ibaba nito ang mga patalim na hawak at magsuntukan muli sila. Humalakhak muli ang lalaki ng ubod lakas at pagkatapos ay Duguan ka na nga! Nagawa mo pang manghamon? Anong laban mo sa akin? Ni hindi man lang ako nakiliti sa mga suntok mo kanina eh. Ha? Pasagat na lang ng muka. Gusto mo? Nagmamatigas pa rin si Andre. Hindi na nakatiis ang lalaki. Inilabas na niya ang baril sa bulsa at wala pang ilang segundo ay pinaputukan na niya sa ulo ang binatilyo. Agad itong bumulagta sa sahig habang tumutulo ang pulang likido sa nabutas nitong ulo. Hinubaran pa ng lalaki si Andre. Gamit ang kanyang palakol ay pinutol pa nito ang pribadong bahagi ng binatilyo at isinubo pa sa bibig nito. Binutas din niya ang ulo nito at pagkatapos ay hindi pa nasiyahan at dinukot pa ang laman nun. Pagkatapos ay winakwak naman niya ang dibdib at dinukot ang puso Inilagay niya ang utak sa pwesto ng puso at ipinasok naman niya ang puso sa ulo ng binatilyo. Tapos na ang misyon ng lalaki roon. Naghugas lang siya ng kamay at pagkatapos ay nilisan ng bahay na parang walang ginawa. Nagbalik ang lalaking killer sa kanyang tahanan at binuksan ang laptop. Nakita niya roon ang panibagong mga customer na umorder ng item sa kanyang account na Black Moon 6. Matapos niyang i-browse ang kanyang store account, isa-isa rin niyang inilista sa papel ang address ng mga ito. Iyon naman ang susunod niyang pupuntahan sa mga susunod na araw. Lingid sa kaalaman ng lahat, isa palang kriminal ang nagpapatakbo sa naturang online shop na may account name na Black Moon 6. Nagbebenta ito ng mga peking items para makakuha ng address sa bawat biktima. At sino mang umorder sa shop na iyon ay pupuntahan ng lalaking ito para paslangin. Tila naging hobby niya ang ginagawang krimen. Pinasok na rin niya ang iba't ibang paraan sa pagkitil ng buhay ng mga inosenteng biktima nito. Kabilang narito ang bago niyang modus para makakuha ng mga address mula sa mga buyer. Ang address na maghahatid sa kanya sa tahanan ng susunod niyang biktima. Mga Solid HTV Positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating Gabi ng Laging playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming. Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Walang tigil sa pagtangi si Luna pagkalabas ng kuweba. Naliligo sa putik at punit-punit ang damit niya. Hindi siya makapaniwalang makakatakas pa siya sa lagim na gustong kumuha sa kanya. Sa tindi ng mga sugat sa katawan ay gumapang na lang siya patungo sa kalsada. Ihinarang niya ang kanyang sarili sa gitna ng daan upang parahin ang paparating na sasakyan. Pagkahinto nito sa harap niya ay doon siya tuluyang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Nagkatinginan naman ang mga nakasakay sa loob ng luma at maruming sasakyan. Lumabas ang isa at binuhat ang babae. Pagka-uwi ay dinala nila sa isang kwarto ang babae at doon ay pinagpahinga. Wala pa rin itong malay. Naglaway ang lalaki nang makita ang mga sugat ni Luna sa katawan. Dinilaan niya ito at sinipsip ang dugo. Nabusog siya at lumabas. Nakasalubong pa niya ang bunsong kapatid at nagtanong ito sa kanya ng, Kumusta na yung babae? Wala pa rin siyang malay. Pero buhay siya. Ano ang gagawin natin sa kanya? Tatanungin ko si inay tungkol dyan. Nasaan na nga ba siya? Andun sa kusina, nagluluto. Agad nagtungo ang lalaki sa kusina. Naabutan niya ang ina na kasalukuyang nagkakatay ng mga bangkay sa mahabang mesa. Inay, ano bang balak niyo dun sa babaeng yun? Marami pa tayong pagkain sa ngayon eh. Siguro ikulong mo na lang muna siya roon. Siya ang ihahanda natin sa kaarawan ng ama mo sa susunod na linggo. Masusunod inay. Pero marami nga pala siyang sugat eh. Gamutin mo muna. Kailangan niyang gumaling at kailangan manumbalik ang lakas niya para maging masustansya ang katawan niya. Sinunod ng lalaki ang utos ng ina. Ginamot nga muna niya ang mga sugat ng babae. Kahit takam na takam na siya rito ay pinigilan pa rin niya ang sarili na kumain ng tao. Hindi pa kasi ito ang tamang oras. Sila ay pamilya ng mga aswang. Bumabiyahe sila sa iba't ibang lugar para maghanap ng biktima. Biktima. bawat taong mapapatay nila ay hindi nila kinakain agad bagkus ay inuuwi nila ito sa kanilang tahanan gamit ang lumang sasakyan para doon ay lutuin. Nagkamalay ng gabing iyon si Luna. Ang lalaking gumamot sa mga sugat niya ang una niyang nasilayan. Pero bakit ganito? Nakita niya itong kumakain ng utak sa isang pinggan. Tama ba ang nakikita niya? Utak nga ba ng tao ang kinakain nito? Biglang lumingon sa kanya ang lalaki at huminto sa pagkain. Inilapag nito sa bandang paanan ng kama ang pinggan at pagkatapos ay nilapitan siya. Mabuti at gising ka na. S- sino ka? Ah, ano yung kinakain mo? Muling kinuha ng lalaki ang pinggan at inilapit pa ito sa kanya. Napangiwi si Luna sa amoy ng utak. Hindi pa ba halata kung ano itong kinakain ko. Lahat ng tao meron nito. O, utak ba yan? Tama ka. Pero bakit? Sa kasino ka? Nasaan ako? Anong lugar na to? Kung iniisip mong ligtas ka na, nagkakamali ka. Dahil sa kaarawan ng ama ko, ikaw ang iihahanta namin. Doon na nagsisisigaw si Luna. Humihingi ng tulong at mas lalo pang nilalakasan ang boses sa pag-asang may makaririnig sa kanya. Tumawa lamang ang lalaki sa ginagawang iyon ng babae. <laughs> Kahit anong lakas ng sigaw mo dyan, walang tutulong sa'yo rito. Malayo na tayo sa kabihasnan. Di eh, wala makakarinig sa'yo kundi kami lang din naman. <laughs> Nanlumo si Luna. Kung dito rin pala siya babagsak, sana'y hinayaan na lang niyang mapatay siya ng nilalang sa kuweba. Isang maligno na nangunguha ng tao para ikulong sa kuwebang iyon habang buhay. Ayaw niyang maranasan ang mabalata ng buhay o mailuto sa kawa. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makatakas pero ang tanong ay kung paano. Napagtanto niyang nakagapos pala siya sa higaang iyon. Ang kamay at paa niya ay halos hindi rin niya maigalaw. Nasa malayong lugar din sila na hindi napupuntahan ng mga tao. Kaya paano niya ililigtas ang sarili? Parang awa mo na. Nakikiusap po ako. Palayain niyo na po ako. Pangako, hindi po ako magsusumbong sa kahit kanino man. Nang mamakaawa po ako. Wala na siyang mapagpipilian kundi gawin iyon. Baka sakaling maawa nga sa kanya ang lalaki. Pero muli siyang tinawanan nito. <laughs> kahit magsumbong ka pa. Hindi mo rin kami mapupuksa dahil maging ang otoridad ay kinatatakutan ang lugar na to. Bigla na lamang pumatong sa kanya ang lalaking nagpakilala sa pangalang Pablo. Pagkatapos noon ay sinabi niyang, Dahil hindi pa kita pwedeng patayin ngayon, paglalaruan na lang muna kita. Nagwala si Luna sa higaan nang magtangka itong pagsamantalahan siya. Buti na lamang at dumating ang ina nitong si Maria Juana. Anong ginagawa mo? Pablo! Ah, pasensya na inay. Ah, sabi mo kasi hindi muna natin papatayin ng babaeng to. Pero wala akong sinabi na pagsamantalahan mo siya. Eh, bakit naman? Sino ba tong babae na ito para ipagtanggol ninyo? Di ba papatayin din naman natin siya sa susunod na linggo? Eh bakit ayaw nyo pa Napayagan akong paglaruan muna siya ngayon. Nakakalimutan mo yatang labag sa batas ng ating angka ng gumalaw sa isang babae na hindi mo kauri. Ah, pasensya na inay. Pagkarinig no ni Pablo ay agad siyang nagbihis ng pantalon at lumabas ng silid. Tumitig si Luna sa ale at dito naman nagmakaawa. Pakiusap, pakawalan niyo na po ako. Wala po akong masamang gagawin sa inyo, pangako po. Hindi ko rin po kayo ilalaglag. Sige na po, nagmamakaawa po ako sa inyo. Subalit wala ring awa ang babaeng ito. Tinalikuran lamang siya at kinandado ang pinto. Doon muling tumangi si Luna at napasandal sa kanyang kinahihigaan. Natigilan siya nang makaramdam ng kakaibang init sa katawan. Pakiramdam niya ay kumukulo ang dugo niya hanggang sa unti-unting maging itim ang kulay ng kanyang mga mata. Kanina lang ay umiiyak pa siya pero ngayon ay tumatawa na siya na parang nababaliw. Ang tawa ni Luna ay sinasabayan ng isang tinig na hindi nakikita. Isang malalim na tinig na tila nagmumula sa kailaliman ng kuweba. Biglang nanumbalik sa dati si Luna. Pagkatapos ay doon siya muling nawala ng malay. Hindi na niya namalayan ang isang ipis na lumabas sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Kinabukasan, walang ibang ginawa si Luna kundi tumunga nga sa kisame habang iniisip kung makakaligtas pa ba siya ron. Natigilan lang siya nang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Pablo. Nagulat pa siya nang makita ang dala nitong pugot na ulo ng tao. Umupo pa ito sa tabi niya at pagkatapos ay ipinakita pa kung paano nito dukutin ang mata ng taong iyon at direktang isinubo sa kanyang bibig. Pwede ba? Lumayo ka na sa akin. Hindi ko masigura yung mga ginagawa mo. Huwag kang mag-alala. Lalong hindi mo rin masisikmura ang gagawin namin sa'yo sa kaarawan ni Ama. Ilang araw na lang ang natitira sa buhay mo. Hayop ka! Kung makakawala lang ako rito. Hayop ka! Papakainin kita ng asin! Tingnan ko lang kung hindi masunog ang buong pagkatao mong aswang ka! <laughs> Tumawa si Pablo at pagkatapos ay muling pumatong sa katawan ng babae. Tamang tama, wala rito si inay ngayon kaya hindi niya makikita ang gagawin ko sa iyo. Maghuhubad na sana siya ng pantalon nang biglang sumigaw si Luna. Sa kanyang pagsigaw ay naging itim ang kulay ng mga mata niya. Saka ito naglabas ng isang ipis sa bibig nito na lumipad-lipad naman sa kisame. Nagulat at napaatras sa takot si Pablo. Kitang-kita niya kung paano nagbago ang kilos at pananalita ni Luna. Tila may isa pang malalim na tinig na sumasabay sa boses nito habang sumisigaw at nagwawala. Ang isa pang ipinagtataka niya Di kung paano nagkaroon ng ipis sa loob ng bibig nito, pati na ang pagbabago ng kulay ng mga mata nito. Kahit isang aswang si Pablo ay hindi niya maiwasang kilabutan sa nakita. Napalabas siya agad sa kwarto at muling iniwan si Luna roon. Ang babae naman ay hindi pa rin tumitigil sa pagwawala. Muli niyang naramdaman ang pagkulo ng dugo sa kanyang katawan pati ang pagbalot ng mainit na temperatura. Sa isang iglap lang, bigla siyang nawala ng malay at hindi na niya namalayan ang paglabas muli ng isa pang ipis sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Nagtungo si Pablo sa labas ng bahay. Naabutan niya roon ang amang si Ponciano na naglilitsyon ng aso. Nilapitan niya ito at ikwinento ang nakita niya kay Luna kanina. Tanong ng ama sa kanya. Sigurado ka ba sa nakita mo? Oo, itay. Ano ba ang ibig sabihin nun? Bakit siya nagkakaganoon? Ang alam ko, ganoon na nagiging itsura ng mga taong sinasapian. Napatda si Pablo. Sabi? Yun ba yung pinapasukan ng demonyo ang katawan ng isang tao? Tama ka. Tama ka kung tunay ngang sinasapian ng babaeng yun. Nangangahulugang delikado rin siya dahil maaari siyang makagawa ng ibang bagay na hindi natin magugustuhan. Maaari din siya makapanakit ng gaya natin dahil ang isang tao na sinasapian ay nagkakaroon ng pambihirang lakas at kakayahan para gumawa ng lagim. Naningkit ang mga mata ni Pablo sa narinig. Mukhang nakatagpo yata sila ng katapat. Sa buong buhay nila, ngayon lang sila nakahuli ng isang bihag na sinasapian pala ng kung anumang elemento. Ano kaya ang mangyayari kapag naingkwentro ng isang aswang ang taong sinasapian? Binalikan ni Pablo kinabukasan si Luna. Maayos na muli ang lagay nito. Natawa pa nga siya nang muli itong magmakaawa na pakawalan siya. Dito ka mamamatay. Dito ka mamamatay magandang dilag. Tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Sagot niya habang dahan-dahang pumapatong na naman sa babae. Pakiusap, na ano ba ang gusto mong kapalit para pakawalan ako? Gusto niyo ba na maraming tao na makakain? Huwag kayo mag-alala. Tutulungan ko kayo makahuli ng maraming tao basta wag lang ako ang kainin niyo. Doon sa amin sa squatter. Marami kayong pwedeng mahuli ron. <laughs> Hindi mo ako mauuto. Manahimik ka na lang dyan at sasamantalahin ko na ang pagkakataon habang abala pa si inay sa labas. Muling naghubad ng pantalon si Pablo. Sa pagkakataong iyon ay ibinuka niya ang mga hita ni Luna at hinubad pa ang kanyang underwear agad siyang nag-init at tumayo ang kanyang pagkalalaki. Ipapasok na sana niya ito sa kaharian ng babae nang matigilan siya sapagkat isang ipis ang lumabas sa maselang bahagi ng katawan nito. Napaatras siya at lumingon kay Luna. Dito'y napansin na naman niyang muli na namang nag-iiba ang itsura nito. Nangitim ang mga mata at nagbago ang boses at muling lumalabas sa pagkatao nito ang nilalang na sumasapi rito. Nagwala ang babae habang nakagapos sa kama. Kung ano-anong salita pa ang lumalabas sa bibig nito na hindi maintindihan ni Pablo. Tumawa pa ang babae na parang nababaliw habang pilit kumakawala sa pagkakagapos. Malatiya ang yatong ini para kung kalong ako kung mula din siya na umipalit akong pinambistan ko kung kami. Nagulat si Pablo at nagtaka. Ano ang sinasabi ng babaeng ito? Hindi niya malaman kung umuusal ba ito ng ritual o nagtatawag ng demonyo. Ilang sandali pa, bigla na lamang naglabas ng pagkarami-raming ipis ang bibig ni Luna. Ang mga ipis ay biglang lumipad sa buong katawan ni Pablo siya naman ang nagsisisigaw ngayon sa sobrang pagkasindak. Hindi dapat siya natatakot dahil isa siyang aswang. Pwede niyang patayin ang babae anumang oras na gustuhin niya pero kabaligtaran ang nangyayari. Siya ngayon ang nasisindak sa elementong tila kumokontrol sa katawan ng babaeng ito. Hindi siya tinatantanan ng mga ipis hanggang sa unti-unting pumasok ang mga ito sa loob ng kanyang bibig. Natumba na si Pablo sa sahig at nang isay habang pilit ibinubuga ang mga ipis na pumasok sa lalamunan niya. Sa nagdidilim na diwa ay nilingon niyang muli si Luna. Ganoon na lamang ang pagkagimbal niya nang masilayan ang nakapangingilabot nitong anyo. Daig pa nito ang isang bangkay na bumangon sa hukay. Ngumisi ito sa kanya at inilabas ang nangingitim na dila. Oras ng hapunan. Nagtaka ang buong pamilya nang hindi pa rin lumalabas si Pablo sa silid kung saan nakakulong si Luna. Inutusan ni Maria Juana ang bunsong anak na si Mercia para silipin ang kuya nito sa loob. Agad namang nagtungo si Mercia para tawagin ang kapatid ngunit pagbukas pa lamang nito ng pinto ay nagsisisigaw ito dahil sa nakita. Pati ang mag-asawang Ponsyano at Maria Juana ay napatayo rin sa lamesa at sumunod sa silid. Doon nila nakita si Pablo. Isa ng malamig na bangkay habang ginagapangan ng mga ipis ang buong katawan. Si Luna ay taglay ang kasuklam-suklam na anyo habang nagwawala sa kama. May mga wika itong binabanggit na hindi nila maintindihan. Ano nangyayari sa babaeng yan? Sindak na tanong ni Marijuana. Hindi na sila makapagsalita nang biglang umangat ang katawan ni Luna hanggang sa mapatid ang mga lubid na nakatali sa kamay at paa nito. Ang katawan niya ay dumikit sa dingding at umakyat pataas. Doon ay lumingon ito sa pamilya at inilabas ang maitim nitong dila na nilalangaw pa. Muling nagbuga ang babae ng pagkarami-raming ipis at sa pagkakataong iyon ay inatake naman ang bunsong si Mercia. Tulad din ng kanyang kuya ay pinasok din ng mga ipis ang bibig nito hanggang sa ito ay mamatay. Nag-apoy ang mga mata ng mag-asawa sa galit. Hindi sila nagpasindak sa babaeng iyon na sinasapian ng demonyo. Nagpalit sila ng anyo bilang mababangis at malalaking bulas na aso. Nagtuos ng gabing iyon ang dalawang aswang at isang babaeng sinasapian. Unang umatake ang isang aswang kay Luna. Lumundag ito sa kanya sa kahinila siya pababa. Bumagsak siya sa kama at doon nilapa ng aswang ang kanyang tiyan. Gumanti naman si Luna at sinakal ang aswang. Tila malakas ang nilalang na iyon na sumapi sa kanya kaya nagawa niyang pilipiti ng leeg ng aso hanggang sa tuluyang mapugutan ito ng ulo. Tumahol ang isa pang aswang at lumundag din sa kanya. Agad siyang kinagat ng asong ito lalo ang magkabila niyang kamay hanggang sa maputol. Pero bago pa makapanlaban si Luna ay pinutol na rin ito ang natitira pa niyang kamay. Nagsisisigaw si Luna. Kasabay noon ang paglabas na maraming ipis sa kanyang bibig at halos sakupin na mga ito ang buong silid. Bago pa makagawa ng kung ano ang babae ay tuluyan itong nilapa ng aswang. Gamit ang matatalim nitong pangil at patutulis na kuko ay binutas nito ang dibdib ng babae hanggang sa matukot ang puso. Doon tuluyang binawian ng buhay si Luna. Akala ng aswang ay panalo na siya. Biglang nagkagulo ang mga ipis sa paligid at pumasok din sa bibig niya at siya naman ngayon ang nabilaukan hanggang sa magbalik sa pagiging tao ang anyo niya. Tulad ng sinapit ni na Pablo at Mercia, nalagutan din siya ng hininga matapos pasukan ng libo-libong ipis ang loob ng katawan niya. Walang natira sa buong pamilya ng aswang. Nalagas silang lahat. Bigla namang lumabas ang isang itim na usok sa bangkay ni Luna. Unti-unti itong bumalot sa katawan ng babae hanggang sa bigla itong kumilos at bumangon sa kama. Naglakad sa labas ang katawan ng babae. Paika-ika. Paika-ika kung maglakad ay parang lasing. Nakapikit pa rin ang mga mata nito pero gumagalaw ang katawan. Kahit patay na ay hindi pa rin tinatantanan ng malignong iyon ang babae. Dinala niya ito muli sa kuweba at doon ay kinain ang kawawang katawan ni Luna. mga solid HTV positive. Ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating Gabi ng Lagim playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming. Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Makikita ang isang baboy na nakagapo sa bakal na higaan ng isang laboratorio. Agresibo ito at walang tigil sa pagwawala hanggang sa tinurukan nito ng injection sa loob ng bibig. Unti-unting nanghina ang baboy kaya tinanggal na rin ang mga tali rito. Bumukas ang pinto ng laboratorio. Iniluwa nito si Dr. Draven na may dalang isang kahon ng mga bakuna. Ayos na ba ang pinagawa ko sa inyo? Yes, Doc. Nabakunahan na namin ang baboy na to. Musta naman ang resulta? Doc, it's effective. As you can see, hindi na gaano gumagalaw tong baboy pero buhay pa rin siya. <laughs> Magaling. Mukhang magiging matagumpay ang araw nating ito. Laking tuwa ng doktor. Tagumpay ang ginawa nilang bakuna na nagpapahina sa hayop para hindi na ito makapanlaban o makaramdam ng sakit. Nagsilabasan na ang mga nurse hanggang si Dr. Draven na lang ang natira. Nilapitan niya ang baboy at dinikitan ng mga wire sa katawan nito. Sa isang monitor, ay nakita niya ang takbo ng DNA sa loob ng baboy. Unti-unti iyong nagkakagulo at tila nagbabago. Dahil dito, labis na tuwa ang idinulot nito sa doktor. Iyon ang bagay na gustong gusto niyang makita. Ibig sabihin ay tumalab na ang bakunang itinurok sa hayop na iyon. Sa pamamagitan ng eksperimento niyang iyon maaari nang makabuo ng sanggol na tao sa sinapupunan ng isang hayop. Gamit ang binuo niyang vaccine na pinangalan ng Iotism Sucuboxin ay hindi lang nito pinapahina ang katawan ng hayop para mawala ng kakayahang pumalag. Pinipwersa din ito ang istruktura ng DNA ng hayop at ng tao para makalikha ng interbreeding tutulong sa human sperm cell upang mabuo sa sinapupunan ng isang hayop. Ang tawag niya sa prosesong ito ay forced interbreeding reproduction kung saan nagbabago ang takbo ng DNA ng isang hayop dahilan para posibleng mabuo ang isang bata sa sinapupunan nito gamit ang sperm cell ng tao. Sa pamamagitan ng eksperimentong iyon, mapapatunayan nga niyang posible na sa panahon ngayon na magkaanak ang tao sa hayop at makukontra na niya ang tinatawag na prezygotic reproductive isolating mechanisms na pumipigil sa mating at fertilization ng dalawang magkaibang organismo o species. Para magawa ito, kinakailangan nilang kumuha ng semen sample mula sa tao at pagkatapos ay ililipat sa hayop gamit ang injection kapag ang hayop ay naturukan na rin ang bakunang Iotism Succoboxin ay mas mapapadali ng mabuo ang bata na sinapupunan nito. Doon pa lang magkakaroon ng interbreeding mula sa hayop at sa tao. Sa loob ng mahigit limang taon ng kanyang pag-aaral at pananaliksik, ngayon lang tuluyang nabuo at nakumpleto ang mga formula na kinakailangan sa eksperimentong ito. Marami pang pinagdaanan si Dr. Draven noon para lang makamit ang inaasam-asam na eksperimento. Ngayon ay malalaman na niya kung ito na nga ba ang itinaktang panahon para sa kanyang pagtatagumpay. Magkakaanak nga ba ng tao ang baboy na ito? Ibinalik niya ang baboy sa kulungan nito sa kamuling nagsalang ng panibagong hayop sa loob ng laboratorio. Sa eksperimentong iyon Isang aso naman ang kanilang isa sa ilalim. Isinagawa rin niya sa asong iyon ang prosesong unang ginawa sa baboy kanina. Pagkatapos ay ibinalik niya ito sa kulungan para pagpahingahin. Pagod na pagod na si Dr. Draven ng mga oras na iyon. Dalawang hayop pa lang ang ipinasok niya sa trial ng kanyang eksperimento pero tagaktak na ang pawis na lumabas sa kanya. Kinabukasan pusa naman ang ipinasok niya sa eksperimento. Dumaan din ang pusang iyon sa parehong prosesong pinagdaanan ng unang dalawang hayop kahapon. Kumpleto na ang tatlong hayop na ipinasok ni Dr. Draven sa trial. Kinakailangan na lang niyang maghintay kung may mabubuo bang bata sa sinapupunan ng mga ito. Nasa kwarto na ng mga oras na iyon si Dr. Draven habang binabasa ang mga science books na binili pa niya sa ibang bansa. Marami siyang natutunan doon kaya nakabuo siya ng sariling formula sa kanyang eksperimento. Ang dahilan niya sa kagustuhang mabuo ang eksperimentong iyon ay para magkaroon din ng kakayahan ng tao na buntisin ng isang hayop kung sakaling hindi ito pinalad makapag-asawa. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, marami rin ang nabigo sa pag-ibig dahilan para sila'y tumandang dalaga o binata. May iba namang hindi na nakapag-asawa dahil sa pisikal nilang anyo. Napaka-unfair talaga ng mundo lalo na sa panahon ngayon. Karamihan sa mga babae ay uhaw na uhaw sa mga gwapong nilalang kaya nga pilit isinusulong ni Dr. Draven ang eksperimentong ito upang matulungan ang mga lalaking tulad niya na hindi pinalad magkaasawa o magkaanak man lang dahil sa kanyang kapangitan. Sa buong buhay niya ay walang babaeng nagkagusto sa kanya dahil hindi siya nabiyayaan ng magandang muka. Hindi rin siya papayag na tumandang walang anak kaya gamit ang eksperimentong ito, magkakaroon na siya ng pag-asang makabuo ng bata sa pamamagitan ng hayop. Sa paraang iyon ay hindi na niya kailangan ng babae sa buhay para lang magkaanak dahil sa hayop lamang ay sapat na. May alaga na siya, magkakaanak pa. pagkaraan ng ilang linggo, nagkaroon din ng resulta ang eksperimentong isinagawa ni Dr. Draven sa tatlong hayop. Nang isinailalim na niya sa test ang mga ito, nagulat siya nang makumpirmang buntis na nga ang mga ito. Pati mga kasamahan niya sa laboratoryong iyon ay nagulat at natuwa. Nabuntis nga ang baboy, aso at pusang sumailalim sa kanyang eksperimento. Sa wakas, at nagkaroon din ng resulta ang eksperimentong halos pinaghirapan nilang buuhin sa loob ng limang taon. Kaya naman, buong pagmamalaking bati ni Dr. Draven sa lahat ng kanyang kasamahan. Binahati ko kayong lahat. Sa wakas, at may maganda ring ibinunga ang eksperimento natin. Sa loob ng limang taon, nagkabunga din yung eksperimento natin. Kapag naging successful naman ang panganganak ng mga hayop na ito, Tandaan ninyo, lahat kayo may reward sa akin. Talaga sir? Ano naman pong reward na ibibigay ninyo? Anang isang nurse na lalaki. Saang bansa niyo ba gustong pumunta? Nagulat at natuwa ang lahat. Ang isa'y sumagot ng, Wow! Ako gusto ko po sa Japan! Wika naman ang isa I think I want to visit uh, Russia. Habang ang isa naman, ako naman sa China o sa New York. Yang dalawang yan ang dream kong puntahan. Habang ang isa naman, matahal ko na pong pangarap makapunta sa South Korea, sir. Sige na sir, please. Natawa na lang si Dr. Draven sa dami ng mga bansang nais puntahan ng mga empleyado niya. <laughs> Hayaan ninyo kapag nanganak na ang mga hayop na ito, lahat ng mga sinabi niyong bansa na iyan, pupuntahan natin yan. Nagsigawan sa tuwa ang mga empleyado matapos marinig yun. Sa loob ng ilang buwang paghihintay, dumating din ang panahon ng panganganak ng tatlong hayop. Sabay-sabay pa silang nanganak ng araw na iyon Ngunit sa pagsilang ng tatlong sanggol, nalukot ang mukha ni Dr. Draven sa naging resulta. Napatanong tuloy siya ng, Bakit ganito ang mga itsura nila? Ang batang isinilang ng baboy ay may katawang tao na hindi fully developed at may mukha ito ng isang baboy at hindi rin buo ang kaanyuan. May maliliit itong buhok sa dibdib at may mga ngipin din na tumubo sa magkabilang hita. Hita ang batang isinilang ng aso ay isang sanggol na may kakambal na ulo ng isang tao sa likod ng ulo nito. Sobra rin sa bilang ang daliri ng bata at may maiitim na marka pa ito sa iba't ibang bahagi ng balat. Ang batang isinilang naman ng pusa ay isang napakaliit na sanggol. May matutulis na kuko, tao ang hulma ng katawan pero may makakapal na balahibo gaya ng sa pusa. Kulay asul pa ang mga mata nito Bahagyang malaki ang bibig at may bukol-bukol pa ang gilagid. Nawirduhan si Dr. Draven sa naging itsura ng mga sanggol. Pati ang mga kasamahan niyang nurse ay natakot dito. Inakala nilang halimaw ang mga sanggol na iyon. Kung kaya naman, huwag kayong matakot. Sa tingin ko ay normal lang ito dahil nasa trial and error pa lamang tayo. Ang mahalaga ay nagbunga na rin ang experiment na dinevelop natin sa loob ng limang taon. Kailangan lang natin gumawa ng improvement sa formula at maging sa machinery para maging maayos ang mga itsura ng mga baby sa susunod nating eksperimento. Hindi man perpekto ang mukha ng mga sanggol na ito. Hindi rin naman nasayang ang eksperimentong pinaghirapan nilang gawin sa loob ng napakahabang panahon. Ang mahalaga ay may nasimulan na sila at kailangan na lang itong palawakin sa pamamagitan ng scientific improvements. Gabi. Nagpalik si Dr. Draven sa laboratorio para magsagawa ng bagong gamot o formula na magsasaayo sa mukha ng sanggol na isisilang ng mga hayop sa susunod nilang eksperimento. Ngunit pagpasok niya roon ay nasindak siya sa nakita. Ang tatlong sanggol ay mabilis na lumaki at mas naging mabalasig pa ang mga kaanyuan. Nilalapa nila ngayon ang lahat ng mga hayop na nakakulong doon at wala silang itinirang buhay. Lahat ng mga hayop na hinuli nila ay kinain lang ng masisibang mga sanggol na ito. Hindi makapaniwala si Dr. Draven. Ang pangyayaring ito ay napaka-unexpected para sa kanya. Biglang lumingon sa kanya ang tatlong sanggol na daig pa ang dambuhalang hayop kung umungol. Nagbabaga ang mga mata habang tumutulo ang malapot na laway. Kumabog ang dibdib ni Dr. Draven bago pa siya makatakas ay nilundagan na siya ng tatlong halimaw na sanggol at siya naman ang nilapa at pinagpiyestahang kainin ng mga ito. Sa bagsik ng mga nilalang ay hindi na niya nagawang sumigaw para makahingi ng tulong. Halos bumaligtad ang mga mata niya sa pagkakapunit ng kanyang laman habang unti-unting nalalagot ang kanyang hininga. Sa nagdidilim niyang diwa ay nakita pa niya kung paano dukutin ng mga halimaw na sanggol na iyon ang kanyang laman at bituka. Iyon ang bagay na hindi inaasahan ni Dr. Draven. Sa lahat ng eksperimento ay hindi nawawala ang side effect. Tulad ng pangyayaring iyon. Hindi niya inakalang kakainin lamang siya ng sarili niyang eksperimento. mga solid HTV positive. Ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating Gabi ng Lagim playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming. Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Isang matinding lindol ang dumating sa bayan ng Carduque. Iyon na yata ang pinakamahabang lindol na naranasan nila. Maraming bahay ang napinsala at kitang-kita ang pagkawasak na idinulot ng lindol mula sa loob ng mga kabahayan hanggang sa labasan. Ang mahimbing na tulog ng mga tiga ay nagambala ng dumaan na lindol. Larawan ng pagtataka ang lahat kung ano kaya ang ibig ipahiwatig ng kakaibang pagyanig na iyon. Hindi lang basta yumanig, may kasabay din itong tila malalaking tinig sa kalangitan. Kinabukasan, nagulat ang lahat sa kanilang nakita sa labas. Isang malaking bakas na mga paa ang naiwan sa daan Sadyang napakabigat ng mga paang ito kaya nagawang wasaki ng lupa at nag-iwan ng ganoon katinding bakas. Ang bakas ng paang ito ay katulad na katulad ng paa ng isang normal na tao. Ang pinagkaiba lamang ay napakalaki nito. Tambuhala. Tila nagmula ito sa isang malaking bunas na nilalang. Napakrus ang matatanda sa lugar Isang nakaraan ang muling nabuhay sa kanilang alaala. Hindi pwede. Nagbalik ang mga higante. Isa si Dolfo sa mga nagtaka. anong higante? Anong higanteng sinasabi mo Aling Marie? Naalala ni Aling Marie ang masaklap niyang karanasan noong siya ay bata pa. Naglalaro lang siya sa labas ng gabing iyon. Biglang lumindol sa lugar nila kaya nagmamadali siyang umuwi pabalik sa kanilang bahay. Ngunit pag uwi niya, isang higanteng nilalang ang nakita niyang tumapak sa bahay nila. Kasamang nawasak at nadurog ang katawan ng mga magulang niya. Sa murang edad ay nangulila agad siya sa mga magulang kaya ngayong matanda na siya. Puro mga ampon na lang niya ang kasama sa bahay. Naalarma ang lahat. Muling nabuhay ang kwento ng mga higante sa kanilang lugar. Sinasabing bago pa man daw tuluyang nagkaroon ng tao sa mundo ay unang nabuhay ang mga higanting ito. Sila ay may pagkakapareho rin sa mga kaanyuan ng mga tao. Ang pinagkaiba lang ay triple ang laki nila dahil daw sa lagi silang nakakalikha ng lindol at pagkawasak sa mga lugar na dinadaanan nila, isang bathala ang nagsumpa sa kanila para maging maliit. Doon naman nagsimula ang normal na laki ng mga tao. Pero hindi raw lahat ng mga higante noon ay nadamay sa sumpa ng isang bathala. May mga nagsabing nanirahan at nagtago raw ang ilan sa mga ito sa kailaliman ng mga kuweba upang hindi kapitan ng sumpa. At maaaring sila ang natitirang lahi ng mga higante na sumisira ngayon sa maraming kabahayan sa lugar nila. Maaaring nabulabog ang mga ito dahil sa gyerang nagtagal ng halos kalahating taon sa kanilang bayan. Hindi pa man ganap na nakaka-recover ang mga tiga roon dahil sa gyerang nilikha ng mga sindikato muli na naman silang peperwisyuhin ng mga higanteng tila nagbalik sa kalupaan. Ano? Eh bakit naman tayo aalis dito? Tanong ng asawa ni Dolfo sa kanya. Matapos marinig sa mga matatanda ang tungkol sa mga higante ay niyaya agad niya ang pamilya na lumikas. Ano ka ba? Mabuti na ang sigurado Sobra-sobra na ang trauma na inabot ng mga bata sa gyera. Paano kung totoo nga may higante? Paano kung totoong gumagala ngayon nga ang mga ito sa lugar na to? Sa tingin mo ano ang mararamdaman ng mga bata? Ando na tayo. Pero saan nga tayo pupunta? Wala na tayong ibang matutuluyan at alam mo namang wala tayong mga kamag-anak dito. Basta bahala na kung saan. Importante makalayo lang tayo rito. Kahit doon muna tayo bumalik sa evacuation center. Dolfo, ano ka ba naman? Masyado kang nagpapaniwala sa mga matatandang yun. Hindi tayo aalis dito. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Nasa harap mo na ang ebidensya. Saan nang galing yung malalaking bakas ng paa sa labas, Aber? Wala pa rin tayong patunay na galing nga sa paa ng higanteng tao yun. Maraming posibleng dahilan. At bakit? Ikaw ba nakita mo mismo na may naglakad na higante dyan sa labas? Kailangan pa ba nating hintayin na magpakita yon ulit at gumawa ng pinsala rito bago tayo kikilos ha? Kaligtasan lang natin ang iniisip ko Sonia. Ayoko magkaroon ulit ng trauma ang mga bata sa susunod na mga mangyayari dito. Kaya habang maaga pa, dapat tayo na ang lumayo sa gulo at dilubyo. Sa huli ay kagustuhan din ng lalaki ang nasunod. Napilitan silang bumalik sa evacuation center. Muling nangalakal si Dolfo para may pantawid sila sa gastos at pagkain araw-araw. Kumita ng apat na daan si Dolfo ng araw na iyon at pagkauwi ay binigay agad niya ito sa asawa dahil ito ang tigahati sa budget nila. Ito rin ang bumili ng mga pagkain nila roon. Pagkabalik nito galing sa grocery, ay agad niyang pinakain ang dalawa nilang anak na nasa limang taon at pitong taong gulang pa lamang. Tolfo, balita ko nagbalik na naman daw sina Dagul dito. Di ba malaki ang utang mo doon? Ano? Sina Dagul? Akala ko ba hindi na sila babalik dito? Anong hindi? Nakita ko sila kanina nag-iinuman na naman. Mag-ingat ka sa pangangalakal mo tuwing umaga at baka makita ka niya. Hindi na nakasagot si Dolfo. Kilala nilang lahat si Dagul doon. Halang ang bituka ng taong ito pati na ang grupo nito. Muntik nang malagay sa alanganin ng buhay niya noong hinahabol siya ng grupo ni Dagul dahil sa utang na hindi niya binayaran. Nagkakahalaga itong mahigit 10,000. Sino mang bumangga sa grupo nito ay hindi na aabutan ng araw ganoon kadelikado si Nadagul. Doble ingat na tuloy si Dolfo tuwing umaga habang nagpupunta sa lugar kung saan sila nangangalakal para hindi ito maengkwentro. Habang namumulot ng mga basura ay nilapitan siya ng isang kakilala na nangangalakal din. Pare, nagbalik na raw si Dagul dito. Oo nga eh. Sabi nga sa akin ng asawa ko kahapon. Kaya nga medyo nag-iingat ako ngayon eh. Para hindi kami magkatagpo muli. Ako nga rin pre. Malaki pa naman din yung utang ko kay Dagul noon. Hindi ko na rin kayang bayaran yun dahil kulang pa nga yung kinikita ko rito para sa panggastos namin sa bahay. Hindi ka nag-iisa pare. Kailangan natin doblehin yung pag-iingat. Siguradong kalat na naman dito ang grupo ng lalaking yun. Pagka-uwi ng tanghaling iyon ay inabot agad ni Dolfo sa asawa ang tatlong daang pisong kinita sa pangangalakal. Muling namili si Sonia sa grocery para pandagdag sa mga stock nila ng pagkain. Habang binabantayan niya ang mga bata, nilapitan siya ng isa sa mga kasamahan nila roon sa evacuation center. Boss, di ba tiga Carduque ka lang? O oo, bakit? Sabay lingon niya sa lalaki. E di naranasan mo yung paglindol doon? Tsaka nakita mo rin ba yung malalaking bakas ng mga paa? Oo naman. Nasa harap pa nga yun mismo ng bahay namin eh. Bakit mo naman na itanong? Madalas kasi yun makwento sa akin ng lola ko nung kabataan ko pa. Katunayan, naging kaibigan pa daw niya yung isa sa mga ito. At ang sabi raw ng higanteng iyon, eh kaunti na nga lang daw yung natira sa lahi nila. Kaya kinailangan talaga nilang magtago sa pinakailalim ng kuweba at doon daw sila nagparami muli ng lahi. Sa takdang panahon ay muli raw silang babalik dito para bawiin ang lugar na to na dating sa kanila. Hindi na alam ni Dolfo kung ano ang isasagot. Naniniwala naman siya rito kahit hindi pa siya nakakakita ng higante sa totoong buhay. Sabi na lang niya. Siguro, magdasal na lang tayo sa Diyos para hindi sila makapagdulot ng pinsala sa atin. Yun na lang ang tanging makakapitan natin. Gabi. Kung kailan dinadalaw na ng antok si Dolfo ay bigla na naman silang nakarinig ng kakaibang tinig na nagmumula sa hindi kalayuan. Napakalakas ng tinig na iyon at parang isang taong umuungol. Kakaiba rin ang boses. Tila pag-aari ng isang napakalaking tao. Pati mga kasama nila sa evacuation center ay nagising din dahil sa ingay na yun. Lahat sila ay larawan ng pagtataka sa kakaibang mga tinig na pumabalot sa paligid. Kinutuban dito si Dolfo. Hindi kaya ito na ang tinig ng mga higante? Higante? Ano naman kaya ang nais iparating ng ingay na ginagawa ng mga ito? Usap-usapan na naman kinaumagahan ng kakaibang mga tinig na gumambala sa gabi nila kagabi. Si Dolfo naman ay hindi na nakisali dahil muli siyang naglakbay sa kabilang barangay para mga lakal. Pinalad ng araw na iyon si Dolfo dahil umabot sa anim na daan ang kinita niya. Iyon na yata ang pinakamalaking kinita niya sa pangangalakal Siguradong matutuwa rito ang asawa niya. Habang naglalakad pa uwi, ay biglang nakasalubong ni Dolfo sa daan si Nadagol. Tumalim agad ang titig nito nang masilayan siya. Napaatras siya at gumabog ang dibdib lalo na nang marinig niyang nagsalita si Dagul. Dolfo! Hindi ko inaasahang makikita kita rito ah. Magandang umaga, Boss Dagul. Kumusta yung bakasyon mo sa Mindanao? Buti naisipan mong bumisita rito sa amin. Huwag <laughs> mo akong idaan sa ganyan, Dolpo. Alam mong nagbalik ako rito para singilin kayong lahat na may malalaki pang utang sa akin. <laughs> Nasaan ang bayad mo? Pare, pasensya ka na. Kaya pwede naman natin pag-usapan to. Walang wala kasi ako ngayon eh. Eh kulang pa nga tong kinikita ko sa pangangalakal para mapakain ang pamilya ko araw-araw. Wala akong pakialam sa pamilya mo. Ang habol ko rito, yung utang mo. Anong oras ka magbabayad? Hindi na ako papayag sa mga palusot na ginawa mo sa akin noon. At hinding hindi ko rin malilimutan ang pagtakas na ginawa mo dati. May baril na ako ngayon para tapusin ka kapag hindi ka pa nagbayad. Bago pa man hugutin ng grupo ang mga baril nila ay kumaripas na agad siya ng takbo kung saan saan siya dumaan at iniligaw niya ang mga ito. Habang tumatakbo ay dinig pa niya ang putok ng mga baril sa likuran niya. Mukhang nakakahabol na ang mga ito sa kanya. Dumadagundong ang dibdib niya habang tumatakbo. Kung saan saan na siya nakarating, makalayo lang sa mapanganib na grupong iyon. Hanggang sa mapadpad siya sa pinakadulo ng kanilang bayan kung saan matatagpuan ang kuweba na di umano'y tahanan ng mga higante. Malalaki ang butas at lagusan sa kuwebang iyon at halatang malaki rin ang kuweba kung titignan sa labas. Kapag pinasok mo ito ay kulang pa ang isang taon para malibot ang kabuuan ng kuweba. Ganoon kalaki ang yungib na iyon. Hindi na nakapagtataka kung magkasya roon ang mga natitirang lahi ng mga higante. Natatakot magtago sa loob ng kuweba si Dolfo pero kung hindi niya gagawin iyon, siguradong mahuhuli rin siya ni Nadagul sa labas. Wala na siyang ibang mapupuntahan pa at wala na rin siyang mapagpipilian napilitan siyang magtungo sa loob ng kuweba. Sumiksik siya sa kaloob-looban para hindi mahalata ng grupo na nandoon siya. Walang tigil sa paglakad at paglilibot si Dolfo sa loob ng kuweba sapagkat maluwag doon, mabato at maputik. Marami ring mga tulog na paniki sa paligid. Hindi niya alam kung kailan siya pwedeng lumabas. Mananatiling nasa panganib ang buhay niya hanggat nasa lugar pa nila si Dagul. Wala siyang mapagtataguan kapag nagbalik pa siya roon at kailangan niyang magtago rito sa kuweba upang mailigtas ang kanyang sarili. Kung ilang araw na ang lumipas ay hindi alam ni Dolfo. Labis-labis na ang kanyang gutom at pagkauhaw. Dumating na nga sa puntong ininom niya ang sariling ihi para lang makasurvive doon. Pero ng araw na iyon ay hindi na niya talaga kaya. Ikamamatay na niya ang labis na gutom at kailangan na niyang kumain. Siguro naman ay hindi na siya hinahanap ni Natagol sa mga oras na iyon at ligtas na sigurong umuwi. Lumabas na siya ng kuweba para bumalik sa pamilya niya. Sumalit nang makabalik naman siya sa bayan ay nagulat siya sa nakita. Sira-sirang mga bahay, wasak-wasak na gusali durog-durog na katawan ng mga tao ang bumungad sa kanya. Isang nakahihindik na tanawin ang hindi niya inaasahang masisilayan doon. Ilang araw lang siyang nawala at ganito na ang bayan nila. Tila winasak ng isang matinding dilubyo at nang lumingon pa siya sa kabilang bahagi, nakita niya ang mga higante na nagwawala sa paligid. Lahat ng kanilang mahawakan ay inihahagis sa ere lahat ng matapakan, tiyak na pisak. Kitang-kita niya kung paano balian ng mga buto ang mga tao at pagkatapos ay inihahagi sa nasusunog na poste. Bigla niyang naalala ang sinabi ng lalaki sa evacuation center na palang araw ay magbabalik daw dito ang mga higante para bawiin ang lugar na ito. Dahil noong unang panahon, sila naman daw talaga ang unang tumira at naghari rito. Hindi na niya maikakaila ang katotohanan. Ilang beses mang tanggihan ang isip niya. Nasa harap na niya ang mismong mga nilalang na magwawasak ngayon sa buong sanlibutan. positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered o sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon na tuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan, inyong tunghayan, Team Ayi! Sa mga tampok nating Tagalog Love Stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24-7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.